D 一百 D 一百講真話，We speak the truth，行公義，We promote justice，Holy Man show mercy to all。大聲台 D one hundred，還聲於民。全民提名，全民普選，全民普選，全部不讓，全部不讓， 果有十一個即係事件已經發生咗，我唔可以容許喺個醫院度咧係有第十二個病人咧係受呢一個損害噶嘛。就話咧誒，我係冇經過一個正規嘅訓練就去同病人做，咁我覺得呢一個係一個非常之離譜、危險同埋誤導嘅講法。早晚呼應，監察社會，仗義執言，開啟真相。風波裏的自由風， 主持鄭經翰、吳志森。哇！犀利啦！又我哋又喺度正在測試啊！係八月二十八號先啊！係而家係五點十六分嘅時間，冇錯。咁啊，五點十六分嘅時間，測試緊咩咧？咁樣我哋嘅大班正式測試咧，我哋今日呢個我哋行先死先啊！係 咩啫？我哋自己用做一切 guinea 一切 pig，順利啊即係我哋自己做測試。係我最公道啦，我自己測揾自己教飛，就將呢個今日嘅風波裏的自由風咧行先一步。做我哋上我哋上個節目咧，即係禮拜一咧就試咗局部咧誒呢個視像廣播視像廣播，係今日咧就全程進行視像廣播嘅測試。係啦，咁啊，我哋今日咧就通過互聯網，喂， 通過互聯網，你出咗聲啊你？通過互，可唔可以刪翻你把聲？刪咗佢先啦，突然間出咗聲。但係呢啲叫蝦碌，呢啲叫做啊。咁我哋咧就通過呢個互聯網進行全球視像廣播，歡迎大家收聽。係大聲台 風波裏的自由風。睇視像係點睇咧？咁你可以喺咧就風波裏的自由風個 Facebook 或者係 D 一百嗰個主嘅 Facebook 撳去呢一個 D 一百 TV。我而家好耐冇做又得電視啦，又得我想知道電視係星期日大班，嚇而，OK 家有啲似星期日大班啲感覺。係咪啊？星期大班你訪問人咁請嘉賓上去啊嘛，你訪問我咁。咁然後你再想，喂嗰個誒唔方便喎，仲有一個叫 D 一百 dot net，上咗去之後咧，亦都有一個 D 一百 TV，撳落去咧就可以睇到啦。 嗱，我哋咧就精益求精啦，我哋不斷喺度將我哋啲節目咧重新安排啊，節目主持人嘅調動啊，就講啊講到好似好大咁。嗱，我終於領教咗一樣嘢啦，咩叫 perception is everything？呢個政治上咧，perception is reality，啊感覺咧就成為事實。係啦，因為有好多人同我講，你突然間搞搞下搞乜嘢，搞到成個成個頭翻天覆地。 轉轉到咧，轉嚟轉去轉嚟轉去，係啊，搞到亂晒龍。我我心諗下，我就初初俾人空咗我嚟咧，我係 perception 啦。一講嘅時候係因為我自己講大咗啊嘛，你明唔明啊？其實咧，今次第三輪測試咧，我都同啲聽眾交代下，改咗乜嘢啫？咪就改咗將大班轉咗夜晚黑咯，就將呢誒誒呢個誒開心快活人。加多加翻半個鐘咯，就十。嗱，其實改咗咩咧？風波裏茶杯大班調走咗，小班調落去。 開心快活人十點鐘做翻，OK，咁跟住夜晚誒晏晝咧就冇咗嗰個信義城，咪就咁多咯。咁夜晚加多個節目叫《美女與怪獸》或者《女王與怪與與怪獸》，喂冇改過嘢喎，就咁多。但係咧講到好似好大咁，咁啊多咗市場廣播。嗱，其實就真係唔係改咗好多嘢嘅，咁所以喺度咧。 唔好大家誤導，大家你連我咧始作俑者都俾人誤導咗。一講嚇你，人哋一講我，我話好似有啲罪惡感啊！好似真，咦，好似真係點解我做嘢咁倉促啊？咁咁咁咁啊，改個名啊，咁啊十級自由風啊轉咗做風波女茶杯，收尾咧就都係改翻吸取翻啲意見，因為認為我哋唔可以放棄自由風呢個 branding 嘅，有時候吳志森喺度。 有森哥喺度咧，因為自由風咧，為咗我啊，就等於有森哥，即係等於茶杯啊，等於大班。多謝你。我話呢個 branding 咧，就大家要霸嘴噶，係唔可以放棄噶。喂，而家港台嘅自由風淪陷咗噶啦，不知所謂啦，完全百分之一百不知所謂。我叫淪陷。唉，真係。有冇睇嗰套戲叫《白宮淪陷》？誒，我未睇，未睇啊，未睇。唔係叫白宮淪陷，係咪好似叫做 Olympus 咩嗰套？嗰套舊噶啦，嗰套舊噶。威後士。誒，另外一套啊，係啊，新呢套一樣啊。 呢度呢套睇，我睇咗啦。喂，我哋有啲嘢要宣佈喎。係 就即係小弟咧，就即係不怕獻醜啦，就經阿大班話：喂，你有幾本書嘅喎，你要呃下啲 like，用啲書嚟呃下 like 得唔得啊？咁樣樣你眾望所歸嘅，你知唔知有好多聽眾琴日俾 like 你咧？睇到要講到明啊噶，我唔係俾你大班噶，我俾阿森哥噶，咁我你知我因為佢後邊有一句㗎，啊因為大班你夠多唔係我收尾啊串佢啊， 係咪我？話真係好可惜，你好多喎，唔係啊，我話好可惜嗯 ，Facebook 冇半個 like，too bad 啊啊因為你夠多，咁所以就俾啊唔好意思，我嗰位老友記就唔好意思，即係知道我我唔開心，可能驚我嘅，我我我中意講笑嘅，係咪啊？有人話支咪好細聲喎，係咪啊？有冇乜事啊？冇啊，應該應該冇啊，我呢度應該聽得好冇啊，清楚有可能你個你個喇叭細聲啊，Su 啊 Yuki，啊咁咧，我咧就誒、呃即係今年啦，書展嘅時候咧，就即係喺報紙寫嘅文章咧，就結集咧出咗三本書 嚇。咁、我向來都會㗎啦，都會咁做，過去幾年都有咁做㗎啦。咁啊，今年多咗一本啦，以前係兩本嘅啫。咁啊，一本咧就叫做咧啊方言治港，咁你聽個名有冇明畫面啊啊？？有冇畫面啊？喺 Facebook 擺上有畫面俾人睇下，唔係而家啊而擺上去家你可以擺上睇下㗎。而家擺上去，唔該，將我哋縮翻細啊，俾翻個電視人嚟睇下有一本叫《先得㗎方言治港》，咁啊一聽個名你就知道啦，嚇講緊邊個啦，係嘛？擺啊，擺吳志森本書上去啊，方言治港。啊，咁啊咁樣先叫視像廣播啊嘛！佢一講方言治港，就嗱 我哋喺度測試緊㗎方言治港唔好意思啊咁樣我做導演啦係係做緊因為導演佢一講話方言治港就應該，如果做到個視像效果咧，就嘣一就應聲出嚟砰一聲視像嗰個個就出現咗嗰本書飛出嚟咁先得噶嘛飛出嚟咁樣啊。嗱咁樣先叫視像嘛。大哥啱唔啱啊？飛到未啊？飛到未啊？啱啱本書，啊唉，嗱整緊啦，即係我哋而家仲喺度測試，所以唔好意思啊。嗱，但大家要原諒今日嘅節目咧，呢個有耐性啲，會亂啲。聽下導演講嘢大班又要講導又做埋導演，做埋 producer。啊，聽下導演講嘅， 今日咧都要講翻啲嘢先啦。嗱嗱，你你俾送書係送書，嗱，如果我哋今日接一去到三千咧，嗯，嗱咁咧就送四本書。係咩哦咩名啊？叫做一本叫《方言治港》，一本叫《天佑香港》，一本叫《父女同遊》。父女同遊就我同我送一女一齊寫嘅，本㗎咋，即係送一本四本嚇就任揀一本，三本又唔揀一本，三百本任揀一係啊本就送俾四位自己有，係啦，咁可以打電話嚟，但係去到三千先好打嚟。係 而家未今日可能冇得送㗎，我睇你個樣冇乜號召力。二零四九，你又唔係阿清，唔係咯，你有人叫阿通入嚟幫下手，又冇咁靚仔，又唱下咩萬國人為首，係咩好心啦。咁哇，啊真係福心啦，咁樣啊要不。過講起好心咧，係咁如果買股票嗰啲人咧，今日可能好心噏嘅，除非你係做空軍嘅啫。嗯因為今日個市咧，琴日加埋今日咧，就跌到咧，我就認為翻天覆地。今日有三百幾點啊？今日跌咗三百五十點。哦， 不如果你問我咧，啊，我呢個赤腳股評人啊，即係赤腳誒，啲叫咩？嗰啲叫咩演員啊？你啊，我老友記蔡東豪講嗰啲。演員咯，我啲咁嘅無牌財經演員咧，就話俾大家聽，唔使擔心。喂，你從來都係呢個態度嘅喎，其實係過濾嘅，從來都係大好友嚟嘅喎，你。係我認我為，我我覺得你，我認為嘅個市今晚美國嘅市都會反彈嘅，嗯，啊，香港啲人都會反彈。係嘛？不過我而家最好係收嘅市， 你買都知嘅。因為就話要因炸主要就因為嗰個戰爭嘅恐懼，係美國要炸咁呢個大家都知啊。有炸人嘅一樣嘢可以同大家分析嘅咧，奧巴馬咧就講嘅天下無敵，佢就口硬心軟嗯嘅。嗱、我唔係話佢唔好，佢係一個唔想戰爭嘅總統嚟嘅，因為其中嘅佢唔係小布殊選舉咧，佢係要撤兵嘅。係咁如果你再打仗，要再派美軍出去咧，嗯 佢死緊佢就佢就佢就玩完噶啦。喂，但係咧一場即係話真係要打人哋，話你用呢個化學武器咧，冇理由事先張揚得咁細緻嘅，又話咧一打咧就唔會用呢一個即係佔領㗎，就唔會出步兵嘅，即係話用到明飛講俾美國佬聽咯，彈嘅啫講俾美國人聽，你唔使擔心你啲仔女。我哋唔會派人去嘅咁所以咧個市係 overreact，即係係過度，亦都係乘機質低佢嘅啫。係嗱，股票就好簡單嘅，啲大鱷咧， 喂，佢永遠能低買高賣噶嘛啊。你唔質低邊有得買啫？佢唔質低咧，佢就賺唔到錢噶嘛。係咯咁所以大家咧就唔使擔心嘅。如果揸住股票嗰啲，千祈唔好戲院走火。叭把聲冇人走你就走。嗱，買股票咧最大鑊一樣嘢咧，點解買股票輸咗個累到咁多人，輸到身家性命冇埋咧？啊，撲傾家蕩產咧，因為股票咧有個問題同屋唔同啊。你樓今日跌一半咧，你賣唔到噶，係啊， 冇人接㗎嘛，冇人接貨啊嘛係咯。但係股票唔同噶，係 impulsive 噶嗯。你打個電話就有人接貨啦，所以好容易咧，有喺恐慌嘅情況之下咧，你就出貨噶啦。即係股票嘅流動性可以流動性大好高係嘛啊？係咯。咁所以咧，大家就唔好擔心啊！嗯我認為其他經濟因素咧 係唔支持個市咁樣跌嘅，即係唔唔應該嘅。暫時嘅現象啫。啊，暫時我又講，唔係我我我講緊啲我講股票咧，永遠係講即日嘅嘢係嘅。係啊，過多一日都唔算數啊唔知㗎嘛！有咩打電話問過我先啦咩。即日啫，都收咗市。即係我意思係講 短期嘅啫，我講緊聽日嘅啫。 OK 啊，聽日之後係聽日嘅事啊！係你唔俾拆槍走火㗎，冇錯，點知啫？喂，可以拆槍走火㗎嘛？啊啱唔啱啊？會唔會嗰邊整翻個飛彈過嚟咁樣？即係咁，我我唔擔心，我即係話我驚啫。好啦，咁啊，另外咧嗱，我諗都要講講嗰個醫生嘅，係嗰兩個醫生咧，而家就羅生門嚟嘅。係嗱，我哋嘅立場好簡單，嗯我哋係企喺公眾嘅立場，係病人權益嘅立場病人權益嘅立場。 喂，點解你哋又出唔到啲相嘅？我講醫生，你出醫生先啦，達哥。嚟緊嚟緊嚟緊嚟緊嚟緊嚟緊，即係我哋嘅系統跟唔咧，上跟唔上，個系統就好好嘅啊，但係我啲軟件唔掂啊。係啊，軟件就我哋啲人未即係訓練未有數。嗱，我哋應該講醫生咧，就彈醫生出嚟。係嗱，咁樣就叫做視像啦。嗯如果淨係影住我哋兩個傻佬冇意思嘅，係 又唔係靚仔嗯，又冇化妝，唔係我冇燈光又唔啱，係咪？你靚仔，係嗱，呢個靚仔啲，呢個 gel 實個頭，抽得好靚個頭我明點解整到好似係郭富城咁嘅，點解佢好似咁你要要要一身打扮，佢真係有啲似先郭富城，先有說服力噶嘛。佢頭髮啊，啊你講頭髮，好頭彩你你好在你撈翻底，咁咁唔係佢氣質好過郭富城。咁點咧？你話呢個教醫生大教授嚟㗎。而家羅生門啦，嗱，羅生門嗱，啊我覺得我哋各說各話我哋做公眾嘅立場好簡單。 係今次咧係呢個醫生同醫管局咧係相相失嘅。 係嗱，佢而家揸正話揸住嗰張，喂，你而家影醫生，你就唔好整架貨車出嚟啦，未講到架貨車啊！阿哥哥，你哋真係係一陣間先講貨車。阿泰哥又話做咗幾廿年電視台，原來係泰哥係呃翻嚟，你係咪張證書又係交？係咪嗰個廠俾你嘅又係？喂，你講嗰張證書先。阿泰哥張你走你走，張證書係咪個廠俾你㗎？泰哥，你你嗰陣時俾我睇嗰張證書係咪個廠俾你㗎？賣賣影相機，呢個叫你知唔知 certificate 以前影相咧？ 我第一次你日你都影相，你影相你日新係啊你日新仔啊！係我都唔新嘅啦，我零九幾廿年年開始前㗎，玩嘅啦。我幾廿年前啊！我後生嗰時玩相機係㗎。 OK，嗱嗰陣時咧，嗰相機有時你玩 Nikon 咧，嗯佢有 Nikon School 嘅。嗯，你買咗相機，你可以參加個課程。係有一個咧就課程教你咁而家 Canon 都係攝影㗎， Canon 即係講緊幾廿年前啦。 係係咁我都上過㗎。要上堂啊嘛，上堂有張證書㗎係嘛。係拉杆俾你㗎。然後就話俾你聽咧，你已經咧掌握到啲技術啦。係啦，咁而家嗰個證書據聞都係個廠俾佢嘅。誒，威遠好似發表聲明係咁講，話個廠俾佢話嗰個 certificate 係廠嘅證書。係廠嘅證書嚟嘅。嗱，不如我哋講翻我哋嘅立場啦。講完就唔講噶啦。嗱，點解咧？ 我哋係以病人同公眾利益為主。嗱，而家而家呢樣嘢出咗嚟係好事嚟嘅，對公眾嚟講好事嚟嘅。嗱，至於個醫生應唔應該停職咧，我哋就支持嘅。點解咧？唔怕一萬，只怕萬一。如果醫管局講嘅嘢係真嘅，呢、個醫生嘅手術係唔掂嘅，就應該停咗佢。嗱、如果呢個醫生覺得自己俾人誣蔑嘅， 佢可以法律追究，司法覆核啦，可以涉可以攞可以要求告誹賠償謗啊，啦乜都得係啊㗎。對專業構成損失，話賠好多錢㗎係啊係啊。你諗下一個咁嘅教授出去，係啊，唔好講話最香港最頂尖嘅誒、呃心臟科醫生，而家揾緊過億一年嘅。嗯，佢以佢個名望啊，佢而家佢係好出名嘅教授嚟嘅。如果佢養和啊，起碼三千萬包底。嗯，嗱，你如果咁樣去污蔑佢咧，係 佢一年唔見三千萬，十年就三億噶啦啊。嗱，所以咧呢個就等佢哋去法庭攞個公道。嗯但係停佢咧就啱嘅。如果有咁嘅有咁嘅醫管局有咁嘅顧慮咧係，以病人嘅利益貴行先咧就啱嘅。呢個第一點。係咁所以我哋係支持嘅。嗯但係醫管局係大鑊㗎。點解？原來呢單嘢咧年初已經出現㗎啦。 佢哋係想冚嘅，一路都冇採取行動。佢哋想冚嘅，嚇醫醫相衛，嗯就想叫嗰個教授喂，自唔願啦該你 sabbatical 啊，攞個叫做半年學術受訓啊休假，佢係係嘛嗰啲 sabbatical 係咪叫學術休係假？啊係啊咁咧就去停一停美國受受訓半年。咁但係佢拒絕嘅，係咁跟住佢條氣唔順，走出嚟爆大鑊。係咁我哋公眾先係知情嘅，你明唔明啊冇？錯， 如果唔係我哋唔知㗎。就繼續噶咯喎，可能會。喂，點解個電視唔係擺喺下邊？我啊唔中意咁樣切鏡啊！啊咁樣設計唔好睇嘅，我哋有個 virtual 有個模擬嘅直播室噶嘛嗯，擺翻呢個呢個啊醫生張相落去我電視機嗰度係啦，擺落下邊嗰度係係大聲台嗰度啊。 喂，大佬啊，如果唔係你就嘥咗套嘢，嗰套嘢好多錢嘅買翻嚟。 OK 如果唔係使乜買呢套嘢啫？咁喺屋企搞都得啦，個個都做得網台㗎，係人都可以開電台㗎啊。最緊要搲到啊阿吳志森去做就得㗎啦，啱唔啱啊？係喺屋企個屎坑都可以開電台㗎。 咁啊唔你試過啦，有水聲嘅。你嗰次咪同阿唔係阿黃英琪嗰個唔做過嘅係。屎坑嚟唔係嘅，試下你㗎，我有時聽到水聲嘅，冇水佢冷氣聲聲，冷氣聲啫，唔係屎坑嚟嘅。咪係人都可以開電台㗎，啱啊！咁大佬啊，你要用盡嗰套嘢先得，咁咪使咗錢就啦。 係好靚啊！呢個 set 啊！你要咁樣樣先似㗎啦，以後記住啦，嗰啲相擺喺電視下邊啊！嗱，而家總監製話俾你聽啊，泰哥啊，你話幾廿年經驗，唔該你啊！嗱，個問題就係話佢拒絕咗啊嘛。好啦，咁但係醫管局係想一直以嚟想大事化小，小事化無，即係最好冇有風波出現。想隱瞞啊嘛。係啦，咁而家醫管局大鑊啦，你由年中，喂，我而家要追究啊，倒翻轉頭，到到你話停佢職之內， 呢位醫生做過幾多個手術？唔係年中係年初，到由年初到到而家二，月係，咁唔係二二月月就正式停職嘅，即係半二月已經停咗啦。正式停嘅咁二月之前之呢前係啦，啊，咁因為你一早你幾時發現？嗱，而家我要問醫管局啊，第一你幾時發現呢個教授係 incompetent 嘅？嗯即係你哋指責佢啊，係認為佢係唔掂嘅嗯。幾時收到嗰七個醫生嘅嘅報告？嗯嗱，另外一個問題就係話咧，喂，嗰七個醫係生六個，七個裏邊六個，六個七個六個醫生投訴啊。 嗯好啦，點解如果啲醫生唔係吹雞嘅話咧，嗯你醫管局係全部唔知嘅喎？嗯，咁咪大鑊啦！你就有冇監管，即係冇一個冇一個監管機制批核嘅制度。啊？呢個咧就好大鑊嘅，冇，即係話咧，呢個團隊裏邊咧，點樣？如果大家唔爆出嚟咧，就冇人知嘅，就冚住啦死死人就死人㗎啦咁然後。對嗰啲咩德川心啊，死咗都德川冇人知㗎德川肺啊嗰啲咧好啦，就有另一番解釋係嘛嗱呢？呢呢個第一個問題嗯啊，第二個問題爆咗出嚟，隱瞞事實。 呢個醫生自己走去吹雞，嗯即係所謂 whistleblower，我唔係講黑社會術即係語啊，自己我講出嚟自爆，自己吹雞。但係就指控醫管局對佢不公，係啊，主共如果唔中大對佢係我哋咧不公就被蒙嗱，譬如佢妥協嘅，嗯去美國受訓嘅啊，喂，我哋就被蒙於唔知㗎啦蒙在鼓中喎唔。知㗎啦。嗱，呢個就係一個好大嘅問題出現啦。嗯第三嗯，嗰十一個病人唔嗱，如果唔介意打電話俾我哋嗯，我哋咪招攬訴訟係， 但我哋協助佢攞翻個公道嗯。如果真係因為呢個醫生根據醫管局嘅指控，佢係唔掂嘅，嗯咁啊應該獲得賠償，係有併發或者症，同佢交代。或者無必要出現，但係出你現咗個醫管局併發症。話就唔係，呢個醫生就話唔關佢事。咁我信你醫管局咧，我就告你啦。啊係所以咧，點我醫管局都唔贏噶。嗯一，你隱瞞事實，疏於監督， 啊，俾一個未受過訓嘅醫生走去做手術，然後醫哇就冇生為王管㗎獨立王國，想想冚咗佢。喂，而家我哋想帶出嚟係成樣嘢咧，係大過呢、個究竟呢個醫生啱嘅話唔啱嘅問題。係冇錯。不過我哋嘅立場好清楚啦，我個個都唔幫。我認為佢停職係啱嘅。你醫管局有咁嘅憂慮，你停佢職係通通啱嘅。嗱而家咧，嗱，阿大班佢有個新嘅措施，阿啊梁柏賢即係呢一位誒行政總監啦、行政總裁啦，今日出咗嚟，今日出嚟啦嚟講啦。 佢就非常關注事件，咁佢處理就係咩咧？就係、由醫管局總部派專家督導兩個專家小組調查，委任外國專家提供意見，然後咧就總部會喺兩個專家小組以外再成立檢討委員會，投訴成立與否，然後決定處理。唔係喎，我而家覺得應該成立另外一個委員會咧啊，點咧？去審視成個醫管局。嗰個所謂稽核嘅制度嗰個運作啊嚇而家醫管局係一個大輸家嚟噶， 而家其實個輸家係醫管局，唔係個醫生啊嗯。個醫生如果你認為人哋對你嘅指控係唔啱嘅，佢隨時攞翻公道嘅，嗯咪告佢咯。係啊，我支持佢告佢啊。好大鑊㗎，告得入嗱㗎呢呢個所以咧，嗱呢個就係我哋 D 一百或者我個人嗯，又或者呢個節目嘅立場，你同意噶嘛？係啊，呢個先係一個求真嘅態度。即係你你一路兩邊喺度拗。我唔幫你嗰兩個我都唔幫兩邊喺度拗，呢、個又話你咁，嗰、個又話我唔係咁，其實冇意思。我哋點知啫？ 我哋外邊嘅人點樣掌握到個具體嘅資料咧？咁樣係嘛？啊佢係佢哋先知啊嘛。咁所以而家呢個係一個制度嘅問題，我覺得多過多過一個個人嘅問題，多過一個人事嘅問題咯，係嘛？咁而家咧，呢、個就係我哋立場，唔再講噶啦。係呢單嘢我哋要追究嘅咧就係醫管局冇監管，嗯冇稽核，不透明，黑箱作業。然後爆咗大鑊，我哋而家爆咗先知大鑊，呢、個醫生係對我嚟講係小事嚟㗎。 呢啲佢啲私人恩怨自己搞掂佢，我唔理你沈祖堯唔啱好，邊個唔啱好。啊，照計咧，嗱呢單嘢好過癮嘅。呢、個威爾斯醫院咧就係一間教學醫院嚟嘅。係其實醫管局管唔到教學醫院嘅，管唔到啲教授㗎。或者咁樣，佢哋嘅獨立自主性係啊非非常常強㗎非常強㗎。但係你今次咧，阿阿馮咩啊馮康馮康咧嗯 就插手，係咁一定係得到中大咧嘅撐腰嘅係。如果咪唔掂得醫學院嘅，係啊， 所以而家好過癮㗎。所以呢單嘢咧，我哋唔理啊，我哋啲是非黑白唔理，我哋人命關天。嗯而家就應該醫管局需要，我哋需要有個獨立嘅委員會去調查醫管局嗰個運作，嗯尤其是係關於呢個中文大學教學醫院、威爾斯親王醫院嘅運作，就係咁簡單同埋監管。係啦。嗱，咁我哋都立場好清晰啦，我哋冇剔晒嘅。嗰個關鍵就係話，如果佢裏邊某我哋係個團隊出咗問題， 有冇外邊嘅人可以監察到？我哋永遠係企喺市民同埋病人健康嗰嗰嗰嗰一邊嘅。喂，你你唔得喎你。嚇咩啲人係咪掛住睇電視？有幾多人睇緊唔知電視啊？有幾多人睇緊 streaming 啊？誒我我因為我收唔到個聲啊，哦，收唔到個聲，我唔敢開啊。喺呢度啊，唔係啊！你減你你你個喇叭可以做停唔到你部咩啊，電腦好多嘢嚟㗎壞咗啊！哇！買個部咧呢個啊，撳呢個就冇聲噶啦，撳呢個，冇撳呢個聲㗎啦咁就開啟瀏覽器啊，哥啊！開瀏覽器啊，嚇， 咪開啟咯，咯。你呢個係撳冇撳聲㗎，要要 function 嘅呢個係撳，function 聲嘅㗎。唔得啊嗱，function function 咩㗎嘛？啊，唔該揾個人嚟啊！欣欣欣揾啊唉阿 Leo 嚟幫我都出唔到搞掂佢。嘛？OK，啊唔係，做咩仲有一樣嘢好容易插個插個耳耳筒落去就冇咗聲㗎啦。哦啊，你真係拉唔到啊！你今年幾多歲嚟？今年我今年貴庚細細過你咯，咁但係點解你對電腦一啲都掌握唔到呢啲電腦技術？我好似老過你都掂過你喎。啊拉好少喎， 唔係你唔得掂喎你，嚇你冇乜，你嗰啲書冇人要喎。冇乜號召力嗱，喎你你出唔到啲書，點解又擺嗰個嗰張嘢落去，唔擺翻落去？係你唔好搞我個電視啊！唔該你哋啊，唔好擺上上邊，邊個咁多手嘅你哋？擺翻喺下邊嗰度啊！嗱，邊個再擺上去咧，就全部買咖啡。我買俾你哋飲啊，唔係你買俾我飲啊！我監你飲一百杯咖啡，我俾錢啊！ 啊，你班友真係〜二一零三啫噃，唔掂啊你 OK 你冇冇冇號召力喎，冇號召力啊！你又講到個個話深爺，講到你搞天上解決唔到問題，天上有地下無，係原來你都係都係唔得，都係咁出都嚟。係唔得噶，啊，都係唔好啦，咁啊講完醫生啦，呢單嘢唔講噶啦，OK。唉，我就好，我都話阿阿阿阿泰哥，原來佢攞嚟見工嗰張嗰張 shirt 咧係廠俾佢嘅， 即係佢買部買部攝影機個廠俾佢話你可以用部攝影機啦，即係佢睇過本 menu 啊就俾咗佢啦。原來佢唔係監製嚟嘅，原來佢係廠啊，即係咧即係買即係買架車呢個都重要攞本 menu 睇完就證明你知唔知問下 Rose 啊？嚇你知你知半島 Rose 嗰啲司機啊嚇，嗰啲勞斯萊斯司機啊嗯，要上去英國受訓嚇先係準揸噶。 嗯仲有英，仲有香港啲高官嗰啲叫做禮賓司機咧，係又要特訓嘅。嗯有冇 shut 啊？警有有 shut 嘅又唔係廠俾嘅，哦，OK 嗰啲資科啊，啊，又要咧揸車受訓嘅嗯，啊！ 二千一百六十三人睇緊，睇緊啊！你渣啲去上個禮拜有五千人個禮拜一嗰陣時，誒冇冇咁多，有禮拜一嗰時有五千咁多咩？多過五千添啊，咁但係咧，而家個視像好似咧個流暢程度有少少問題，係嘛？係啊，即係我哋嘅問題，唔係好行得，即係人哋想睇。係啦，唔係好行得好順，嗱而家又順翻，係啦，就係咁樣。哦，啊咁但係你啲 like 都係窒一窒啊喎。二千二百四十七嗱，又係冇咁多咗一百啦，幾好啦！係係咁仲想點啊？你嗌嗌多一百，好快除三千嘅，係你本書實數得出㗎啦。 係啊係啊係啊係啊係嗱啊，學民思潮係，我哋想揾啊邊個啊喎？揾個細路喎，揾揾翻呢班邊個細路仔翻嚟。張秀賢啊、黃之鋒啊咁樣啊。係咯，嗱呢個特首版呢，係就邀請阿張秀賢啊出席嗰個特飯局首一飯局一個一個去個拆斗嗰度食飯，晚宴，去拆拆斗啊嗰度啊即係叫做禮賓府，即係個的啊去拆士司機嘛鬥嗰度食飯佢做乜去拆鬥啊？就咁傾政改。冇錯，咁啊，張秀賢呢， 第一佢就話咧，佢係被以個人身份邀請嘅，嗯，唔係請呢個學民思潮嘅唔係學民。思潮嘅，嗯啊，第二咧，佢諮詢過學民思潮之後咧，佢哋嘅態度就係我如果有嘢傾咧嗯，就唔好喺宅鬥傾啦，係喺陽光之下傾，佢個講法叫做不入暗室，咁咪宅堅鬥啦守，街頭，係啊。係啦。咁佢而家咧就正式咧就拒絕咗 嗰個邀請，嗱呢啲咪叫有吉事咯。正式拒絕啦不。過有樣嘢我又唔明嘅，張秀賢而家去咗第六旅行，佢唔使讀書嘅咩？張秀賢未開學啊嘛，仲未開過嘅，誒中大未開學，幾時開完呢？個人哋啲大學九月開晒，未九月先開學㗎哥。外國啲大學開，美國啲大學開晒啊嘛，九今日八月廿八，都未開。中大咧就係誒同中學一齊開學，九月二號開學，嗱，佢啊有本大作嘅，係啊呢位小朋友有就係本大 round 作， table 同佢出嘅， 誒叫咩名？誒，我唔記得咗啦，佢送咗本俾我，啊喺一個場合，係咁但係我就唔明嘅，既然有啲賊鬥都唔去，啊佢點解揾個賊頭幫佢寫罪咧？你揾咗梁振英寫罪咩？唔係揾咗曾玉成，曾玉成下一個賊頭，曾玉成唔算，下一個係佢下一個啦。你有呢個猶豫，有我呢個疑想問下佢問點解？咁啊咪因為出邊有啲謠謠傳咧啊， 就話佢轉轉地，係咩？我希望唔係啦，哦，希望唔係啦。希望唔係。咁啊咁，啦，咁啊為為咗公平起見，咪等佢翻嚟，我揾下佢咯，係嘛？我揾過佢噶啦。嗱，咁佢就唔去食飯。係嗱，咁啊，幾好喎！佢呢個聲明，即係呢一個即係學民思潮咧，發學表呢個民聲明思潮發表聲明，但係就唔係張幾好秀賢發唔係表嘅。張秀賢，張秀賢唔喺度啊嘛。其實學民思潮有啲好似越早越早代刨喎，嚇係咩？啊， 咁咁即係你張秀咪請你，咁人哋喂請張秀賢啊嘛，張秀賢去問學民思潮啊嘛，即係得有有有人請你食飯，佢冇話請 D 一百啊嘛。係我 D 一百自己有個湧去，咩人哋去到門口，喂我請阿森哥一個嘅喎，唔係啊，我哋 D 一百自己有幾千人㗎，嗱我就唔係好熟學民思潮裏邊個運作啦，嘛即係話譬如話政府揾咗學民思潮一個人去。 咁啊，張秀賢話：喂，你淨係揾我唔得嘅喎，我要問過我個組織先得嘅喎。咁佢翻去問佢個組織，組織話你唔好去啦，咁咪唔去咯。可能就係咁樣咯，嗰個運作就係咁咯，即係冇代表個人嘅對唔住尊重佢，尊重自己嘅組織，係啊佢亦都飲水思係源。啊，冇代表即係咧，佢知道點解人哋會請佢咧， 因為佢係學民思梗係潮啦。其嘅主要發言人唔通話你係曾經係。中大政治行政係二年級學生咩，大佬？所以我哋啲老友記唔係啊咧，即係如果喺度做節目嗰啲主持人咧，如果你有人有有人請你去拆鬥係咧，你要記住，因為你係 D 一百節目主持當人，然啦。你冇咁我咪記得呢個身份啊咁。啊，翻嚟問如果咪冇人大班咯請你㗎，我咪翻嚟問下大班先咯。啱啱啊你冇咁啊，大班就話做咩唔請我？請吳志森啊？咁啊唔准去啊！問呢個問題，但係你放心， 你放心啊，大班，對唔住啊，梁振英請佢去拆鬥，我係唔會去嘅。去嚟 D 一百啱啦，係嘛？你要嚟嚟 D 一百嚟 D 一百，然後喺個咪我哋可以咧做到一個模擬嘅拆鬥俾佢。冇錯啦。如果想舒服啲，嚇只要我哋去咁樣要整個拆鬥俾佢彈下，可以梁山泊又得，乜都得。喂，呢、個呢、個飯局咧，九月十七號呢個飯局咧， 阿、學民思潮咧嗰、個聲明咧就有其他嘅邀請者獲邀者，唔知個係咪個個去啦？我哋數數出嚟啊，好嘛？好有趣嘅喎，講下啲咩人，睇下啲咩三山五岳人嘛，民主黨副主席蔡耀昌，呢個垃圾嚟嘅，民協嘅民協嘅廖成利，呢只曱甴嚟。啊仲有咧就係 SOGO，即係社區組織協會嘅何喜華，何喜華涼粉嚟嘅，呢個呢個呢個已經玩完㗎啦。仲使去咩？唔使去咯。呢個玩完日日都去咯，入木之賓嚟嘅，去咯 入木之賓嚟嘅。呢個呢個賊鬥裏邊其中一個賊仔嚟嘅。熟悉中國時事啊政治嘅評論員劉瑞兆。啊啊啊！呢個夫子，吓，仲有就係夫子咧就好醒目嘅。啊嗱，我都要講下夫子，嗯我識佢都好多年係啦。我請佢嚟嗰陣時去呢個堆填區嚇，嗰陣時我哋喺堆填區啦。嗯你都記得嗰陣時，我哋唔係揾咗啊邊個嘅？係邊個？ 揾咗邊個啊？邊個啫？邊個邊個邊個邊個你心目中講緊邊個？我我估以為我唔到啊！講你就知㗎啦。唉真係你你嗰個額頭咧冇個電視機喺度啊嘛！如果有我咪知咯。程長啊，啊 OK，即係佢老友我想你噏到程翔啊嘛佢老友程翔冇做啲聲音專欄係嘅，係係有啊，做過一下啦。唔係佢就就嚟又做翻㗎啦。係啊係啊，嗯但係揾阿夫子，夫子唔做啊，人哋夫子同樓上樓下做緊咯。因為人哋又食好多家茶禮係嘅，啊又 DBC，又香港電台，又商人電台係。咯，大佬 有自由亞洲電台。你啲咁嘅 D 一百唔好搞啦，係老老幾啊？咁係咯，又俾唔起錢。係咯，就係啱咁。咁但係佢拆鬥有冇錢收啊？梗係冇啦，傻嘅真係。的冇錢收士先冇得 claim 噶，呢度好啲啊，早翻嚟有。最慘仲會俾咗呢個的士佬人咋？做乜你拆鬥啊？夫子係睇你個人都唔似做賊㗎，做咩去拆鬥啊？數埋先得唔得啊？繼哥續繼續就俾拆咧。盧子健盧子健就冇嘢嘅，呢個咧可以咧係中即係 即係民主黨曾經係民主黨嘅中堅佢而家分子，都好似係喎，而家唔係啦，冇退好似普通過黨普通黨員，啊普通黨員呢係中堅分子，係大佬嚟嘅，又係大佬之一。你諗下係可以做公關，嗯，佢又係阿葉國華嘅。喺余國華裏邊佢做過嘢親信嚟㗎㗎係啊，做過嘢㗎，係啊，啊啊啊咁，但係我睇佢啲文章有時都幾客觀嘅，一睇個年啊，角佢間公司幫人搞上市揾六億啊，咁犀利啊！ 你唔知啊？嗯，點知啫？所以話大佬，我點你真係知啫人同人唔同命，啊你又係讀書人，佢又係讀書人，係咯不過人哋有博士，你冇博士，冇 啊，努力去讀翻個。咁你同蔡子強都係㗎，啊爭氣啲啦，讀翻個博士啦。蔡子強好似係未讀喎，咪就係成世都讀唔成，咁啊慘啊嘛！你咁樣咒人哋你都係佢話以後唔讀㗎啦，佢講咗啦。我都冇諗過讀啊，喂，做咩整個 D 一百出嚟？有冇你冇上燈我哋又冇書又冇嘢，邊有咁快啊？佢話仲有數埋嚇你老友，咪應該拆鬥出嚟你老啦友，！你老友啊， 譚慧珠真係，呢我都唔明佢去嗰度做乜嘢咧？嗬？啲賊婆係咯，我唔係佢佢佢佢去嗰度做乜嘢咧？表達咩意見咧？係咪啊啊？仲有而家係教育學院嘅校長張仁良，張仁良好人嚟嘅，張仁良但係涼粉啊變咗，係嘛人在江湖，佢唔係涼粉嚟嘅，乜人在江湖嗯？你諗下，你你打特區政府工， 你老細叫你去，你唔去係好尷尬嘅。冇得唔去噶。除非嗰日炸肚痛啊，入醫院你係校長係啊，咯啊，話肚炸肚痛咯。仲有兩個俾你評下咧，邊兩個？兩個都係資深嘅新聞工作者，趙應春同埋陳淑薇陳淑薇咧就誒，啊，陳淑薇就應徵做呢個大內總管，即係呢個唔係所謂大內總管、大內發言人。真唔真啊？ 真㗎係佢應徵咗噶堅㗎，short list 咗噶。即係啊，你講係阿 June 之前定 June 之後咧？專之哦，考，即係阿 June 辭咗職之後，佢想做，哦本來 short list 咗嘅。嚇辛苦過而家嗰份工好多 而家份工好辛苦噶，個個禮拜六禮拜要擦鞋喎，而家噶，好易啫，擦鞋好慘㗎。整起個油後。哦，你其實係咪即係咁嘅意思咧？同個官解埋話，容乜易啊，大佬？佢咧就應徵咗，佢想做，但係最尾咧，阿梁振英係剔咗個名出去。哦係啊， 咁跟住咧，梁振英都諗下，而家咁多嘢搞，無謂搞字啦，就唔請人字。哦但係係咪都冇行噶啦？我咁重要我懷疑嘅事兩樣嘢嘅，哦一，佢英文唔掂啊，真嘅咁梗係英文唔掂我。你有冇聽過陳淑薇講英文？冇啊！我我聽阿點樣 June，應貨 Street Journal 啫？我聽阿點樣 June，應付啲外國傳媒我聽阿啫？ June 講英文多啲。阿張阿專梗係掂啦。我同佢做過伙計啊嘛。第二個做過問題呢伙計啊，大佬。第二個問題仲有咧， 就係不如留翻喺出邊擦鞋好過，係梗係啦，少咗個擦鞋仔，即係等於去戲院你梗係啦你揾開嗰條友擦鞋嘅，嗯突然間冇咗咁，你好唔過癮好唔噶嘛？方便噶嘛不。如留翻喺出邊擦鞋啦，係即係好似周恩來當年講，同我哋啲華僑講，係點啊？你留喺海外咧，更對祖能發揮作國用。嘅 發揮嘅作用大過你翻去祖國，咁啊救咗好多人。係你果然係因為我哋當無牌年好多人真係想翻祖國噶，如果唔係俾人批鬥咗咧，而家可能咧死鬼咗啦。咁第一個人，我覺得應該做啊。啊，周融啊嘛，周融唔得噶呢個啦，位周融咧就你知啦，范仲真 呢出嚟啲記者靴佢。係嗱，我哋啲聽眾係好可愛嘅，啊我啲聽眾咧其實真係我哋要無言感激嘅，佢哋好撐我哋啲同事嘅，佢係俾啲時間喺度揾係啦相一大班，佢唔知啊，我由晏晝十二點鐘開始叫你做定呢樣嘢。你學到人失魂係嘛？啊，真係啊！嗱咁啊，講翻呢個梁美芬啦。 唉，點解啲老鼠唔出嚟嘅？我叫佢整啲老鼠相出嚟啊！嗱，梁美芬咧就琴日咧揾埋呢個咁嘅小明啊，係小明上廣州係啊，呢個叫咩李家仁，醫生，就搞咗個叫反通識組織佢又唔係叫做反通識嘅，我即係你關注咩通識教育咩咩咩聯盟咁樣啦。嗱。哇！我睇完之後火都嚟啦，肯定肯定火都嚟啦。反國教運動即係國教愛國主義嘅教育，你唔俾我搞嘛？係啊，咁嗰啲 批判思考嗰啲教育，我又唔俾你搞。唔係，佢哋好驚多幾個黃之鋒嗱，呢個表面嘅啊。但係講實在，我講俾你聽啊，係點咧我？講個秘密俾你聽啊。係點有嗱，今日你幾多點啊？而家爆爆大鑊啊！嚇！爆大鑊有冇五點 jingle 四啊，㗎？五點四十八。阿輝哥，唉爆大鑊有冇 jingle 㗎？未準備好，我整準備好我先爆啊！爆咗料啦又，未準備好。要爆料咁嘛，大佬，即係我哋爆啲料俾大家聽下啊嘛啊！啊！整個 jingle 先。 每日一爆，咁每日一爆爆咩？爆咩咧？我啊睇見個電視，我哋呢度電視寫住周融、梁美芬爭寵。嗱，梁美芬咧就走去揾過阿梁振英，係就話咧佢會搞掂呢個國民教育，唔係呢個咩啊？呢個通識，搞掂 通識咩意思？通識搞掂通識點搞掂？即係話佢會幫阿梁振英咧解決個問題，係啊將通識咧啊剔除喺殺咗佢，殺咗佢，消滅於萌芽狀態。係啊，佢佢真係去同梁振英咁堅拍晒針口嚇啊嚇！ 咁再加埋咧，你知啊，反佔中第一個出聲，中聯辦揾咗邊個第一個出聲？嗯，你記唔記得？中聯辦第一個出嚟話反佔中嘅人係邊個？好似好似係嗰啲有錢佬嚟㗎喎。唔係梁美芬。 哦，梁美芬。點知咧嗯就俾呢個周融騎劫咗、哦， hijack 咗，嗯，就搞咗個反佔中，啊叫做為黨出聲，就撈到幫盆滿缽滿。幫黨出聲。佢而家唔抵得啦揾個金主係嗱，成班人唔抵得啊，湧晒出嚟啦，包括小明嘅嗰啲，嗯呢個李家人啊，成班人咧，嗯啊，全部都係出嚟咧，爭先恐後咧攻，擊通識教育。希望攞到啲維穩費，啊主要咧就係咁嘅啫。 啊啊，所以好多人都唔知噶，哦梁美芬呢係走去同阿梁振英拍晒心口，接咗單，話佢會搞掂通識噶。哦佢亦都好唔抵得周融呢，搶咗佢嗰個。搶咗佢個頭啖湯，搶咗喂，佢。點解我哋啲同事佢個地位咁鬼叻嘅？一個係風波裏的自由風啊，咁係咯烽煙熱線係一八三一一三九啊！我哋有冇咁嘅電話嘅咩？啊，真係有噶，真係有㗎？ 真噶！啊，各位聽眾啊，改咗啊。因為我哋呢個直播室係二號直播室，哦我哋一號直播室即係一八三一一三八。即係你阿阿大班，你今次就俾佢哋吓 諗住就啊，仲唔捉到你咁樣？我唔係，我話俾聽眾聽，改咗。你唔好以為我哋冇成日當你，佢一方面好錫我哋啲同事，係一方面又成日踩佢哋，真係一三九啊，唔係又學是非，係一三九，一三九。驚死我唔知。因為因為轉咗個直播室咧，就每一個直播室個電話都唔同嘅，係咪咁啊？咁啊但係我哋個聽眾真係唔知，我哋要不停要提先得喎，係咪啊？我哋聽眾真係唔知嘅喎，嚇 有啲聽眾咧係就我哋啲聽眾就好好嘅，不如我不如請啲聽眾就係翻嚟呢度做做一次直播，係，然後等佢睇知道住我哋嗰種誒運作過程運作個緊張。係個流程係點啊，樣？就唔好成日話大班人咁成日捽啲細噶啦，有反效果啊！大佬啊，我又要講嘢，又要睇嘢，啊又要聽一嘢，眼關仲要七睇埋個電視，一大鑊，仲要話埋俾你點樣搞啊。喂， 體諒下我啦，大佬，我一個人做幾廿樣嘢，一眼關一眼關十二啊！唉，真係嚇啊！不過仲要睇下你有幾多 like 又要啊，但係仲有你嗰個又未搞掂，嚇，搞掂未？你而家未睇睇咗到電視啊啦，嘛我？插咗呢個嘢啦嘛，我插咗下教聲咗你啦，係啦，睇到。啦，幾順啊而家。而家有幾多個 streaming 啊？啊，而家就二千一百幾，啊，二千一百六十幾嘅 streaming 係啦，仲好笑啊！有人叫我哋彩排喎。彩排咩？ 佢話喎大班有冇彩排？如果冇咧，就唔好插啲員工。我幾時有插啲員唔工？係我喺度指揮。啊，第二啊樣嘢咧，我哋各位聽眾你而家有所不知，我哋而家就做緊彩排，直播節目咧，你彩排極咧，中間都會有甩漏嘅，一樣有蝦碌㗎㗎所以咧啲聽眾咧，我哋啲可愛嘅 Facebook 聽眾咧，其實我哋唔應該睇 Facebook。你為你個指標就係話呢個節目完，即係八點鐘咧啊之前咧，我要有3000個攞到 like 我哋攞到三千個 like， 就即刻你送四本書，而家仲有八百八百幾個啊大佬啊，八百二十幾個啊嗱啊！呢個嗱努力啲啊講翻呢個大家鼠王芬啊，係佢呢班人咧，其實而家就分裝不勻。嗯，周融就好叻，突然間佢哋就諗唔到殺出個程咬金嘅，係我即刻仲爆緊料嘅。嗱，佢哋係成班人從來冇睇啊周融在眼內嘅，嗯，即係唔係話睇佢唔起乜都唔係，係從來冇諗過周融 會行出嚟都唔係自己有，行出嚟咁先係咯。咪第一唔係自己有，係咯有咯因為個選舉嗰陣時咧，啊你你佢企喺自己話自己啊，喂，最好笑呢唔係唔係，我想問你呢樣嘢。佢唔係㗎，佢曾經寫過文佢寫章，文章話佢係話自己嘅唐營嘅顧問啊嘛顧問啊嘛，係咯其實唔係嘅，佢冇㗎，佢自己認，佢冇張 share 俾佢㗎，冇嘅冇嘅，乜唔緊要啦可。以咁㗎。如果你而家問翻同一年，同一年一定與人為為善，為善一定話係嘅，大班亂噏咁，我又無謂啦，係咪？我咪話俾你，總之當時唔係。唔係啊，嗱好啦， 咁所以咧，從來冇睇啊周融在眼內，因為睇周融第一日落錯注。嗯，嗱，如果周融第一日出嚟企喺梁振英嗰邊咧，咁啊唔同今日分分鐘啊做咗局長㗎。係啊，咁啊唔同啊，嗱，佢係壓錯注係㗎咯，咁所以咧喺個建制派裏邊，喺呢一班涼粉裏邊咧，周融從來佢哋係冇諗過佢會入到佢哋個廚房即係你嘅，係我敵人嘅陣營嘅人，唔係係從來睇冇諗過呢個人嘅，你明唔明啊？哦又唔係非又非有非敵，嗯冇料到，嗯 又俾人封個咪，嗯又冇地盤係，啊寫埋啲嘢冇人識睇啊亂咁啊嚟，啊點知佢嗰種機會主義者嗰種精神，係呢樣嘢佩服佢噶。真係勁啊，一個冇讀過大學嘅人嗯，啊，冇讀過大學人有今時今日咁嘅地位，可以將個居英權擺埋喺邊都唔知嘅。唔知仲要話俾人聽點咗去邊，我以我哋咁嘅年紀嘅人，嗯， 使移民嗯有居英權噶嘛？不過而家唔知抌咗去邊， 我都唔知抌咗去邊出去邊，啊！如果你佔中成功，我就移民啦。我嗱第一，我哋琴日講咗啦。喂，你如果有個居英權嘅，你就唔好喺香港搞搞震啦啊。喂，你搞亂香港之後，你可以隨時走佬噶，啊同埋你唔好教壞啲細路啦。係咯，啱唔啱啊？好啊。第二，你點解攞居英權啫？當年就係香港好多人因為主權回歸，包括周融一定包括佢啦，好驚共產黨， 好驚回歸之後咧，香港唔係五十年不變，好想走佬，想移民。當時有個移民潮，所以我哋商界咧，我我認叻㗎，我係發起人嚟㗎。你搞到個有個組織嘅條路路啊嘛，啊即係整條路點解咧路俾人行啊，唔係嗱，唔係啊呢個就取其意嘅，R O A D 啊 right of abode delegation。啊嚇哦，即係要去英國爭取居英權， OK，咁譯咗而家路啦。嗯嗱呢樣嘢就係阿潘啟迪諗出嚟嘅嗯路啊咪嗰個字啊。 係 OK，一條路嘅路，一條路嘅路係嚇嗱，我哋爭取居英權咧，就係俾周融呢班人係，我冇攞到㗎，所以我大聲疾呼啊！就係憎恨中華人民共和國嗰啲人，佢驚又未必或者真係，擔心中華人民共和國共產黨嗰啲人，俾條路佢，俾個俾個 insurance 佢。當年我哋呢啲叫保險，政治保險，等佢唔需要移民，留喺香港建港。嗯你睇定啲， 嗱你要走隨時可以走，俾咗英國護照你冇，錯。就係咁解嘅啫嘛同埋你又可。以唔走，你可以留翻喺度。啊，咁你今日咧就同我哋講咩咩咩咩為香港好啊，又驚呢樣驚嗰樣，俾你隨時走噶。你同阿你同阿梁振英同阿林鄭月娥係冇分別噶，所以我哋今日有個聽眾擺張相上去噶。我哋有個行山友聽眾日日行山噶，係喺太平山影咗相落嚟，係就香港是我家。 唔該你啦，劉振英，唔該你啦，周融，唔該你吹水我，早日翻英國啦，俾俾翻香港我唔好哋啦搞亂香港啦，係啊！俾翻香港我哋啦，唔該。咪就係咁簡單啫嘛啊啊！啊幾靚啊香港，一個咁靚嘅香港。但係有呢班咁嘅人，啊你睇到呢三條友啊啊，你就陰公我話俾你，你都唔知發生咩事。而家就而家就龍女雞作反， 咁而家咪要爭寵咯，即係東西宮爭寵。但係但係你唔好，咁而家就大家搶掛紅燈籠，但係你唔好但係今日個紅燈籠掛咗喺周融門口，嚇即係阿梁振英喺個賊竇度啊，係我將佢知啲紅燈大籠紅燈籠高高就掛，掛咗喺喺阿周融個嗰個嗰個門口，點燈即係寵幸嗰個咧就係周融，咁啊梁美芬咧就心歸寂寞，咁啊要行出嚟，行出嚟係咪咁樣？咁啊要搞個嚇搞個呢個反通識教育嘅聯盟。 咪就係咯。嗱，你唔好睇少呢個聯盟裏邊提出嚟啲嘢嗰種破壞性啊，大班唔好掉以輕心啊。佢個目的好簡單，喺學生同埋老師心目中咧，通識教育咧真係令到佢哋疲於奔命。哇！取消通識教育唔使考咯，唔係必考科咧，有市場噶，你知唔知啊？係有市場嘅，啲人會拍掌噶。但係如果真係拍掌嘅話咧，就中咗梁美芬計啦，嚇、 即係話咧嗰啲咁嘅批判思考啊，佢哋關心時事啊，嗰種過去幾年喺學校營造咗咁嘅氣氛咧，可能就一下子就玩完嚇、一下子就玩完。佢哋心目中睇嚇點解會有學民思潮啊？點解會有反國教集會啊？點解正總有咁多咁集會咁多後生仔參加？嗱，呢叫關注通識教育聯席會議。係啦，咁呢個會議做咩嘅咧？咁你以為佢關心嘅好嘢啦？ 啊，倡議高中通識教育去政治化。幾得人驚。話咁冇咗政治就唔係通識啦，做咩咧？冇政治我哋嘅 D 一百啊，咁鵪鶉電台唔係咯，個個月蝕緊二百萬係啊，都有人喺度搞政治，啊有冇聽啊？冇得搞噶係咪先？啊！係咯，有人喺度搞政治，乜嘢地方都係搞政治，你屋企都係搞政治噶嘛？係你有兩條僆仔都喺度搞緊政治噶嘛？ 啱唔啱啊？係，梗係啦。啊，咁啊被質疑，點解咧就質疑呢個通識教育咧？啊，就令到咧啲學生咧啊太過政治化，個個變晒啊黃之鋒之。峰咁所以咧，佢就被質疑咧嗱，因為呢個組織而家俾人質疑啦啊，就令到呢個學生咧唔能夠借住通識科了解到佔中同埋普選呢啲政治議題。嗯佢就話聯席代表咗咧啊，同阿 周融一樣噶啊，各界嘅意見，乜人都有啊，好似冇教授嘅有冇教授啊佢有咩？人喺裏邊咧？我話俾你有咩聽教授咧？有十六個成員。你你讀啲名出嚟，我逐個我逐個講下唔。識㗎你啲名，嗱唔係我我數俾你聽唔識，我就話俾你聽啦旺角服務協會主席羅少雄， 呢啲唔係嘅呢啲咪街坊組織咯，街佬街坊組長咯，，咯街佬啦，係咪呢先？啲嚇咁咁有咩代表性有？西九新動力、經民聯同埋教聯會，亦都有一個叫做咧嚇心想會， 識唔識啊？唔識咯。心想事成，嚇旺角服務協會、青年協進會呢啲機構咧，全部嗰啲街坊組織咧，活躍喺慶回歸活動裏邊嘅，亦都咧係非常咧積極去搞嗰啲國家歸屬感嗰啲內地交流團。仲有一個你識嘅就係香港家長聯會會長嚇，就係啊破產嗰個梁美芬隻馬李思嫣好似而家退辭咗職啦，唔做啦咩？驚俾人追，因為嗰啲係公帑嚟嘅， 人哋會問佢做過乜。咁都俾咗佢啦啊，公帑都。咁有個叫李家仁，啊一個李家仁一個真係小兒科啊！呢個真係。啊，就有李家人嗱，最巴閉啊李家仁啦啊，即係講話你起碼有個專業嘅地位啊，即係佢同梁美芬兩個嘅啫。咁其中有啲校長就咁多啦。喂，咁你點同阿周融比啊？ 喂，我哋有冇周融嗰陣時話要做台長嗰套戲啊？嗱，梗係有啦。可唔可以擺上去啊？係啊，唔該擺上去。點解播出嚟啊？你睇下周融嘅巴閉有我哋大學教授我哋，使唔使聽新聞啊？有有有有有有啲大有錢佬，我要聽新聞嘅，啊，點解唔斬燈噶？聽新聞係。你知唔知？全民提名，全民普選，全民普選，全部不讓，全部不讓，缺一不可，缺一不可。 如果有十一個即係事件已經發生咗，我唔可以容許喺個醫院度咧係有第十二個病人咧係受呢一個損害噶嘛。就話咧誒，我係冇經過一個正規嘅訓練就去同病人做，咁我覺得呢一個係一個非常之離譜、危險同埋誤導嘅講法。早晚呼應監察社會，仗義執言，開啟真相。 風波裏的自由風，主持鄭經翰、吳志森。好啦，咁啊嚟到六點零九分啦。嗱，我哋都要提醒嗰啲聽眾咧，教啲聽眾點樣睇我哋呢個節目啊！嚇，即係好多聽眾係唔明嘅，即係我而家要點到你明為止。即係對唔住啊，即係點嘅意思係 係導體啊，啊導體導賞啊導賞導讀導導賞體讀讀導賞。係我哋呢個叫 reality show，係就叫做真真人人 show。 show 係呢個唔係電視節目嚟嘅啊，嗯呢個即係咧，你你你突然間你裝咗一部偷偷窺戲，偷窺器擺喺我哋嘅鏡頭直播室度係，嚇就睇住我哋兩個傻佬同埋我啲同事點樣做節目嘅啫。 嗯啊，所以唔好當係一個電視節目睇。即係話咧，你會見到大班人，誒點解冇嗰啲嘢㗎？係喂喂，有冇搞錯啊？即係仲有時可能講錯嘢添係㗎，係所以我成日訓戒我啲同事唔好喺個直播室 off 咪嗰度講一啲唔應該講嘅好嘢。危險啊！嗱，粗口嗰啲唔使講啊係啊，但係鬧人嗰啲咧，嚇譬如話啱啱接完個聽眾電話，或者啱啱接完個官員電話，有啊同人講嘅時候好客氣，講完之後，妖咩咩有信義成都死啦咁啊，信義成雙目失明啊！ 出出街㗎千會祈唔好係嗱，啊大家都記得英國首相係啊，呢個係卡食嚟嘅，嗯佢就走去見一個選民，係一個上咗年紀嘅一個女士老虔婆，佢叫做上咗年紀嘅佢點解話女士老虔婆咧？啊係我話俾你點解叫老虔婆啊？嗯佢見佢， 佢就對住嗰個首相咧，咦我咦我咦我，講咗質質大量嘢詢佢好多嘢，其實咧就講咗一啲咧，呢個首相唔認同同埋認為係政治不正確嘅嘢，就係話反對新移民，嗯係好歧視性嘅。係咁啊係咁聽，咁聽聽完之後一上車，上咗個首相嗰座駕車，嗯啊個隻架度掟乸度，係一坐低，唉， 佢話 bitch 即係老虔婆啦佢好似唔係用呢個字未 bitch 佢話 bitch ，bitch 呢個就係粗口嚟嘅，基本上係啊，bitch 咪老虔婆咯亦都係係啊。冇未識咪。係係因為咧就個電視台記者就掛咗個無線咪係啊，喺佢以個身度前啊，Bush 又試過，Reagan 又試過，好多人都試過啦。啊嗱，我哋啲同事可能分分鐘咧，我同你以為 off 咗 off 咪咧，咗咪點知原來未識嘅，嚇點知點知咧？眼燈又壞咗嘅，點好多嘢出街嗰就會發生嘅 off 咗，但係出街嗰陣視像嗰個時未係啦，聽到阿森哥就讚到咧嗰個啊嗰個譬如嗰個官員係啊，差唔多英明神武嘅，點知人哋一收線就俾佢妖咁啊有正鵪鶉就俾佢咁樣係啊，千祈唔好做呢咁嘅嘢，嗯啱唔啱啊？係嗱，所以我就話俾呢啲聽眾聽咧，我哋呢個叫做 reality show 咧，就叫真人 show。 係大家係睇住我哋真係點樣運作，包括咧我哋而家第一日進行呢個全世界 尤其是香港啲電台未試過嘅視像廣播視像廣播，全天候咁梗係有啲亂㗎啦。係係咁我梗係要指揮啲同事做乜做乜㗎啦。現場指揮喎，仲要咁冇辦法㗎唔係 off 咪指揮喎。我又揾唔到小班又嚟睇我今日呢下先攞命如果我出去喎你明唔明嗰度做指揮又好咦呢下先攞命就好多啲人睇唔到嗰個，即係你睇唔到背後嗰種緊張啊。即係你個透明度好高。啊！我哋而家 做埋俾你睇啊！啊，所以咧，喂大佬啊，好難睇到噶，即係咁多蝦碌場面。喂，你而家知道戲完咗咧，都剪晒啲蝦碌嘢俾你睇啊！而家我都唔使剪都俾你睇埋啦一。路睇緊。所以啊啊，呢啲呢個呢個啊啊黃小姐又好咩都好啦，啊唔該啊，啊高抬貴手。咁啊講翻咧，嗰兩個醫生啱見到醫生又要講多兩句。係我哋琴日阿輝哥啊， 有冇寫個書面問題俾阿涂謹申嘅？有冇做到你哋？琴日講完就算數，唔記得寫啊！嗱，因為打俾佢，直情唔使客氣啊！即係話你話佢坐喺問下佢個醫生第一，隔離佢幫佢就以咩身份幫個醫生嘅？啊佢俾咗啲咩歪水？第三第二樣嘢，點解要幫個醫生？呢、個醫生咁有錢咁有地位，佢隨時可以請到公關公司啊，揾到人幫佢，點解要涂謹申幫佢咧？另外，涂謹申係咪 有冇收費嘅咧？做呢樣嘢係冇償咧，有償咧？第三，佢嘅屋企人啊，或者佢太座或者太座嘅屋企人，間接或直接喺呢單嘢裏邊有冇提供服務同埋有冇收費嘅咧？嗯一定要問，嗯啱唔啱啊？嗯啊啱呢啲要問嘅呢啲啊。啊好啦，咁今日係一個大日子嚟嘅，係對人權嚟講係一個大日子，對美國咧 黑人嚟講咧更加係一個大日子。係點解咧，森哥啊啊？願聽其詳，因為你歷你讀歷史嘅好似唔話，係我我你係讀乜嘢嘅啫？你我讀 biology 嘅。你點解唔做醫生啫？你讀 biology 做咗醫生咁？你有冇搞錯啊？讀可以讀醫㗎嘛 medicine 先讀得醫生唔係啊！啊咁你讀完之後繼續讀醫啊嘛。冇冇咁你讀通常拜我啲人係想做醫生咁嘛，無端讀埋我做咩？真係中意湯清華，係爭少少，爭真係中意湯咁出啊！爭一格上唔到去， 咁你可以去第出邊讀㗎嘛。佢爭一格咯。喂，讀完之後再在校讀完噶嘛，，但係做完之後，讀完個 undergrad 之後，我有興趣做傳媒，咪陰公，咁咪入錯行。咪睇你個慘樣係似咯醫！生你明唔明啊？你真係似個李家仁，咪就係咯。 你可以唱小明上廣州，黃居居上廣州。咁啊，小明啊，睇個樣佢想做醫生，但係想變咗歌星咧，而家就入咗涼粉陣營咧。哦佢唔係想做歌星，佢啊係想咧一個人咧就想一個人有咗錢之後咧，就自然想又有錢有名啦，佢都算，因為俾香港電台捧紅㗎係。有錢有名就想有權㗎嘛。啊，啊！佢好恨有權噶嘛，你知唔知啊？咁啊，所以咧，佢接觸到呢個權力核心咧， 係亢好亢奮奮㗎噶。你唔知啊？我見得好多啊。過癮㗎。有幾多人好似我咁對呢啲嘢冇興趣噶？啱唔啱啊？啊！一有權力，哇，春藥一樣啊，係啊冇得。傾啊，真係春藥嚟嘅。係但我唔好講呢個點解食？我可能食嗰啲過期春藥。點解硬唔亢奮嘅？你個個入到立法會好亢奮嘅，我入到立法會會死魚一條。啊政治同埋權力係春藥呢句說法咧，我都係好準確嘅。我食咗過期春藥啊。今日係八月二十八號啊， 咁啊，一九六三年嘅八月二十八號咧，就喺美國嚟講， 50年前啊大日子嚟嘅。五十年前我做緊咩咧？你做緊咩咧？一九六三年仲讀緊書，吓，我都係我六四年係小學啫嘛，我六四年出去做嘢。係我小學啫。但六三年我已經做拍做新聞 job 噶啦。吓係嘛？咁好多嗰啲即係窮人的孩子早當家啊嘛。嗰日我哋陣時童工國安嗰陣法係啊，個個都做童工噶啦，幾乎係咯吓，唔喺工廠就係屋企做童工啦。 咁啊，五十年前係有一個叫馬丁路德金 Junior 嘅人，吓係一位牧師嚟嘅。咁佢咧就其實咧就過去一段時間咧已經參加美國嘅民權運動，為爭取呢、個吓、有顏色、有皮膚有顏色嘅，包括黑人啦，當然在內嘅一啲權利咧，係四周圍奔走，而且咧亦都即係策策動過無數次 遊行集會抗議佔領、不服從、犯法吓、啊等等嘅行動，坐過好嗰陣時有多次監。冇美國嗰陣時有冇個叫周融嘅人嘅咧？美國嗰陣時，周融係條蟲嚟嘅啫，咪有冇類似周融咩人出嚟有反其實有㗎。反反反？其實有㗎和平其實有啊佔佔領啊！即係喺呢個華盛頓啊嘛，法即係即係 即係馬丁路德金講呢個係 I have a dream 呢、個即係嚇傳頌幾十年嘅咁出名嘅一個演講啊，喺呢個林肯啊華盛頓嘅林肯紀念堂之前，二十五萬人遊行之前，其實 發動呢個遊行嘅時候咧，亦都好多輿論潑冷水嘅。潑冷當年潑冷水嘅方式同今天一樣嘅，唔好啊，會出現暴動嘅。你諗下嗰啲憤怒嘅黑人喺嗰個地方 嚇、啊，你講啲咁煽動性嘅説話，隨時會出事㗎，於是就會鎮壓㗎啦，唔好做啊嚇！阿阿阿馬丁，如果你要爭取咧，一定要用和平理性嘅方式，咪同政府談判咯嚇，同佢哋傾咧係得㗎，你唔好用呢個方法啦。馬丁路德金話：我哋唔用呢個方法係爭取唔到啊！即係自己黑人都有唔同嘅意見都有唔同嘅意見嘅，黑人都勸佢，即係等於周融一樣啦，啊即係有個都係啊一個 啊，本來應該都係叫做事事正正、好眉好貌、生沙乜生沙實，係我唔知啊。好眉好貌嘅人。佢啲同志即係馬丁路德金嘅同志去勸佢，當然有啲敵人亦都潑冷水啦。去勸佢嘅時候咧，其實係出於善意嘅，因為當時嘅白人政府，但係當時係 JFK 做嘅，甘乃迪做總統嘅。但係你知道每一個州咧係獨立王國嚟噶嘛？每一個州嘅政府可以用好殘酷嘅手手段去對付呢啲嘢噶嘛？甘乃迪係管唔到噶嘛？你明唔明啊？美國係一個咁嘅咁嘅國家嚟噶嘛？ 咁於是咧，馬丁路德金啊排除一切唔同嘅意見，排除萬難就發動咗一個二十五萬人嘅大遊行啊！唔係一次就二十五萬人嘅喎，其實咧喺過去十幾年時間咧，有好多好多次呢啲嘅民權運動、不合作運動出現過嘅，例如咩咧？罷坐種族隔離巴士嘅運動，又例如咧，譬如有啲白人嘅酒吧，黑人係唔准入去嘅，唔准入去噶，啲黑人照入去，俾佢裏邊嘅白人打，拱翻佢出嚟。 喂再入去當年六幾年嘅時候，其實已經過咗麥卡錫時代㗎啦，誒過咗啦，五十五十，但係仍然係胡佛時代，你可以講係啊係啊係啊，仍然有胡係啊佛時代馬 FBI 馬馬丁路德金係俾列入黑名單噶嘛，係啊，係啊，係好好幼噶嘛嗰陣時，即係成個政府都係成個氣氛都係好幼噶嘛。 嚇！嗰啲州長，阿拉巴馬嗰啲州長，哇！就就叫啲警察就打啲黑人噶國民嘛，警衛軍出動好啦，勁噶嘛，係嘛？啊！咁啊，最後佢都係排除萬難。咁如果周融生喺嗰個年代，佢會講咩咧？真係唔知，啊！真係唔知佢就會認為呢個馬田路德金呢個有發緊夢呢條友烏下烏下咧，係啊咪 dream 呢個呢條友咧佢就認為呢條友咧就真傻誒嘅，真小人係啦，誒偽君子，啊 仲有係邪嘅，啊邪嘅，同埋係傻即係周㗎，融嘅眼中就邪嘅。同埋係傻噶，你同白人對抗，啊！人哋俾你坐俾你坐巴士已經夠運啦，係咯啊！咁啊叫你坐後邊有咩問題咧？啊佢而且個馬丁路德金你好眉好貌，着晒西裝，唔咪咯係冇錢喎，啊牧係嘛？師喎，牧師喎，有咁多信眾民喎，權領袖喎，中產階級係喎咯，你唔好搞呢啲嘢啦，你唔好搞到咧 啊破壞咗個經濟喎，啊啊跟住害死你自己啲黑人喎，影響民生。你知唔知吓佔領華盛頓會損失幾多錢啊？咪咯。吓會問呢個周問題融真係出世出一次，如果係六三年嗰陣時佢已經已經出咗世，仲要佢出咗係世㗎啦，仲六三年仲要係黑人，仲要喺美國，係 咁可能咁佢掂啦，佢掂，好掂啦，係啊，可能佢而家做咗總統啦，係啊，好掂啊，啊，不過俾人蛇鬼殺咗，係俾人殺鬼咗，咁啊，最後當然馬丁路德金都係嗯都係被被行石㗎。嗱，我哋聽下啦，我哋準備咗啲聲帶同埋電影，好似啊有片㗎話俾大家一齊睇下有睇片啦。我哋睇嗱，睇片就可以去 full screen 啦，係啦，我哋睇下啊，，等我哋又可以咧，啊，俾大家重温下呢段歷史，好嘛？ I have a dream that one day this nation I have a dream will rise 我有一個夢，五十週年，馬丁路德金半世紀前，一九六三年嘅八月二十八號喺華盛頓林肯紀念堂向美國人描繪佢嘅願景，唔單止係一個美國夢，更加係人類嘅夢，不論膚色，不分種族，唔理你係邊個，都可以有自由、平安咁生活，平等地追尋幸福。 五十年後嘅今日，馬丁路德金嘅仔馬丁路德金三世知道香港嘅民主路同當年佢父親追求嘅夢同樣困難，但係佢強調只要人們站起嚟，改變先至會出現，就係呢一種不屈不撓嘅抗爭精神。人們前仆後繼參與抗爭，直至香港得到一個 咁當然啦，就呢位牧師嘅演講能力好強啦。你話佢煽動能力都好強，就唔係淨係煽動咁簡單。其實唔係嘅，呢個唔係佢個佢講咗黑人嘅心裏話。如果大家對人權，誒對呢個所謂公民抗命、對歷史，如果真係有啲認識嘅咧，唔使讀好多書嘅，唔使讀好厚嘅書，你淨係讀晒呢個馬田路德金呢篇演詞咧，再讀一兩篇咧金乃迪嘅演詞咧， 你已經可以咧掌握到一啲啊基本對人權對對呢個民主自由嘅嘅嘅嘅常識噶啦。即係你如果如果周融啊，如果周融認認真真咁去睇馬丁路德金當時發動呢個二十五萬喺華盛頓嘅遊行嘅前因後果嗰、個背景，黑人受到嘅壓迫咧，我諗佢即係認真去睇喎吓，唔係別有用心咁樣喎吓。 咁我望佢今天咧，我希望佢今天咧啊，對於呢個佔領中環嘅態度咧會有改變吓。咁啊，裏邊咧，我覺得呢、個呢、個係一個演講嘅典範之一嚟嘅，我認為，因為裏邊咧唔係講一啲枯燥嘅理論啊，大班嚇，唔係講枯燥，一個即係我認為一個動人嘅演講咧，一定要有好多生活化嘅例子攞出嚟，先可以感動人心嘅。即係譬如佢提到一點啦，我覺得係大家好 touching 嘅。佢話佢有四個細路，有四個細路，當然係黑人細路啦，佢老婆係黑人啦， 佢老婆亦都係非常之支持佢噶啦。佢有四個細路，佢希望呢四個細路咧有一日。有一日喺呢個國家裏邊咧，係唔係被佢個膚色啊去判斷佢得唔得吓，做唔做到嘢吓，有冇成就，而係用佢吓佢性格佢個內佢個性格嘅內容去判斷佢得唔得，佢嘅能力去判斷佢得唔得，即係呢個係因為佢嘅膚色而被歧視。你明唔明？呢個係一個吶喊嚟嘅，因為咧 當年嘅美國黑人咧，就只要你係黑人就對唔住啦，你好多嘢就唔俾你做啦。哦，唔准投票啊！咁樣係嘛？即係其實我覺得佢裏邊舉好多嘅指例子定你去咩學校讀書，係冇指定你坐咩車冇得翻身啊！咁終於佢夢想達成啦！今日有美國黑人做總統，今日佢個仔亦都喺呢個華盛頓廣場演講啊！佢仲要咧 表示支持佔中喎。係啊！嗰度巴閉喎香港嘅佔中，啊啊！即係香港嘅佔中令到馬田路德金咧都關注，咁呢個係多謝《蘋果日報》記者啦，佢哋去咗華盛頓派咗兩個記者，一個叫黃永進，一個叫盧燕儀嘅。呢個世界大事嚟㗎。啊，佢話就做一個專訪，嗯當記者提到啊，當年佛州民眾佔領州議會抗議白人槍殺黑人青年馬丁 獲判無罪嘅不公判決嘅時候，唔係當年啊，即係最近發生啊。係。而呢個馬田路德金三世咧就話咧佔領係一種公民抗命嘅表現。嗱，周融聽唔聽到啊？佔領運動力量相當強大，特別係人民拒絕屈服，前仆後繼佔領，政府會拉人。但如果有更多人參與，最終政府咧係會正視嘅問題嘅。咁跟住佢亦都憶述到啊啊已故啊 啊佢嘅伯爺喺一九五五年領導呢個阿拉巴馬州蒙哥巴利巴士蒙哥馬利巴士罷坐運動啊！當時黑人持好轟動㗎續不懈咁杯葛奉行種族隔離政策嘅公共巴士，整整三百八十一日，即係超過一年啊！勁啊！唔坐巴士啊，你知唔知佢點做啊？ 行路翻工係啊，係卡卡鋪翻工，係啊即係誒一齊坐，你唔好坐巴士，一齊坐我架車翻工，用呢個方法，杯葛咗終於就三百八十打贏咗巴士公司啊，同埋支持巴士公司嘅蒙哥馬利市市政府，判咗違憲獲得最高法院判決呢個州啊，同埋呢個市係違憲，係啦，白人優先坐巴士係唔啱嘅，咁啊廢除咗。 啊！佢又話只要不斷抗爭咧，正如咧黑人杯葛坐巴士、癱瘓公共巴士系統，令到政府唔得唔着手處理問題，就促成咗政策嘅改變。嗱，佢又講咩嘅話？琴日警察拉人，今日有更多人嚟，警察再大舉搜捕，聽日仲有更多更多人嚟繼續抗爭。警察再拉人，就隨住咧啊被拉嘅人數越嚟越多，逼爆咗差館、拘留所。 警署再冇地方容納更多示威者啦，政府就要着手面對問題，解決問題、啊！咁啊，講到咧香港民主運動抗爭三十年，真普選無期，有人亦都覺得挫敗，亦都覺得冇力，更考慮放棄。 但係呢個馬田路德金三世就話咧，呢、個確實係一段好長嘅時間。 但係喺時間長河嚟講，其實又唔係好長喎。係就好似美國廢除黑人奴隸制度，經過幾多年呢？嗯祖先們前仆後繼被打被殺，黑奴制度呢先至得以廢除。佢就話佢哋嘅祖先呢會話呢度係犧牲， 唔係講話我準備去死，而係我哋要不屈不咬，前仆後繼，一次又一次繼續抗爭，唔容許自己被其他東西拉倒，不達目標心不死，即係不到黃河心不死啦。佢強調。人們要站起嚟先改變呢，先至會出現呢、個就不咬不屈不撓嘅鬥爭精神。人們前仆後繼參與抗爭，直至香港得到一條你哋認為公義嘅 管治嘅制度為止。嗯，嗱，呢個就佢講嘅。係啊，咁啊，陳日君點講啊？陳啊日君就俾俾你睇啊係陳日君就接受如果唔係你唔出聲，人哋話你加人工嘅接受路透社訪問啊嘛嚇，我哋琴日都提過啦。佢就話咧嚇，即係喺呢個香港，佢對於香港啊，二零一七年呢有個真嘅普選咧，佢係冇信心，佢冇信心嘅。 咁佢就話咧，唔會認為咧，佢認為北京係不守承諾啊，容許香港喺二零一七年推行全面民主。佢表明係會參加佔中，認為當局應該準備更多監獄，因為參與佔中嘅行動嘅人呢係樂意被捕，佢哋喺嗰度呢，目的呢就係被捕嚇。咁啊，呢個就係阿陳日君接受呢個路透社啊訪問，尋日訪問嘅時候啊，嗰種嗰個講法啦。咁佢就話呢，嚇。 更樂意冒上被捕嘅風險，形容轉佔中呢係絕望底下嘅最後手段。唯一擔心嘅呢就係親中人士呢可能會派人混入佔中嘅參加者裏邊，煽動暴力，令到當局呢有藉口呢加以鎮壓。一啲都唔出奇。係唔出奇，係嘛？當年啊，Can't stay 啊，you 啊，嗯，CIA 掟第一嚿石，係啊，咁啊周警就開槍啦，國民警衛軍就開槍啦，冇錯啦嚇啊，咁而家梁振英亦都講過啦嗯，我唔理你佔中合唔合法， 一定係唔會和平嘅。點解係夠膽咁講？就因為有人搞嘢咯而家。終於知道原來佢同班新界佬攬埋一齊啊！哦嗰班今日有個警司啊有個，字頭㗎，送去英國啊，就婚前啊就喺小桃園食飯啊，喂，你話如果呢個警司有少少政治智慧都，唔喺嗰個地方啦。第一你同嗰班叫做鄉紳，嗱好啦，我哋唔當佢有背景啦，你都揾嗰笪地方啦。點解要俾人你 recall 仲呢樣嘢要去小桃園？係嘛嗱呢個警司咧， 就真係就你話你話我哋嘥咗我哋嗰啲，真係情何以堪啊！嘥咗我哋嗰啲咩嗰啲納稅人嘅錢啦。嚇點解咧？呢個咧就叫做元朗區指揮官鄧炳強，就獲得冇上去英國皇家國防學院大佬 Imperial Defence College 好勁噶喎，進修勁抽噶喎嚇啊！咁成班鄉紳咧，喂，即係唔係退休喎，大哥？就同佢小桃園食嘢。唔係退休喎。 大佬啊！你明知嗰笪地方根本就唔適宜你啲警察，其實應該就嗰笪地方可能未曾被黑名單，但係你作為一個咁高層一個指揮是非地嚟㗎，嗰啲英雄地嚟嘅，你去嚟做咩啫？咁同埋即係呢啲警司呢個咧嗱，勁守影咗個元名啊朗，！守元朗警司同啲鄉紳原來真係可以嚇稱兄道弟。嗱，呢個鄧炳強嚇嘥銀紙嘥子彈送去 Imperial Defence College，大佬咩人去 Imperial College 㗎？ 嗰啲明日之星，嗰啲國家嗰啲非洲以前啲總統，嗯以前嗰個剛果嗰條友啊，嗰個肥佬叫咩名？剛果啊，我唔記得啊，淨係知知道津巴布韋嗰個叫莫加比。唔係，但係剛果嗰個啊，剛果嗰陣時咪有有套戲啊，拍咗好多戲嘅機場嗰度救啲難民嘅啊，哦，Uganda 啊係咪 Uganda？烏烏干達唔係剛果個總烏干達統叫做咩？個狂人阿敏啊，阿敏啊，阿食敏都喺嗰度讀㗎，食人嗰個啊，都喺嗰度讀㗎。哦係啊， 所有啲附庸國咧，總之以前咧啊呢個地方咧就係個搖籃嚟嘅。我又唔係好明，即係佢唔避嫌嘅咩？即係而家就係因為梁振英做特首啊嘛，咁佢有咩所謂啫？咁但係你證明佢係冇政治智慧，你根本就唔應該去嗰度食飯。你同呢班人食飯已經唔啱噶啦同。埋你食咗飯之後，你翻翻嚟，你係 show 咗一樣嘢，就話同呢班人嘅關係非常之密切。一旦 大家利是佢裏裏邊要抄咗一件出嚟，話有咩問題，咁你點啊？係嘛？咁你做一個警察，做一個仲咁高級嘅警察，喂，以前咧，我記得警察咧，逢親你同任何有背景嘅人啊， 一齊坐低飲個啤酒即刻啊，要飲咖啡啊！會出事㗎要會內部調查㗎大佬啊喂，你話今時今日香港係咪禮崩樂壞啊？會內部調查就係因為梁振英做咗特首，喂一鑊老細梁振英頂頂爺，嚇就係咁咯。佢都勾結呢班友，我怕乜啊？佢都冇劃清界線啦。佢去都係去小桃園拉票，我點解冇去得小桃園食飯？喂，呢啲咪叫政治唔敏感咯。嗱，呢啲咪叫不知所謂咯。嗱，講翻呢個馬田路德金當年冇周融， 如果有周融咧，我諗馬田路德金咧就真係咧要點啊？見到佢都唔知好嬲定好會嘔血咯，好笑會嘔血。但係我哋就準備咗一啲周融嘅片段。係嚇嗱，重温下周融究竟一個咩人，嗯佢有啲咩嘴臉啊？有冇周融啲片啊？係有有啊嘛，我有啊，有請人聽播得啦。下，好笑㗎。係我唔可以俾一啲歧視呢啲拼搏精神嘅人得逞，所以而家我站起嚟， 我話俾大家聽，我今日正式通知咗 Conferry，我係正式申請做廣播處長呢個職位。麥小姐、張文光，或者甚至包括埋劉慧卿議員。其實係歧視緊我哋呢啲冇學位，但係拼命為自己努力向上、 不問出身、勤奮向上、搏殺嘅香港人。你侮辱緊我哋，你係歧視緊我哋。OK，拜拜，拜拜，拜拜。淨係話聲，今日係最後一日咁嘅啫。啊其實我諗最重要一樣嘢，同大家講聲即係再見咁解。 你小學畢業㗎，啊你中學畢業㗎，啊你第日窮啊，你冇個冇機會，你行開啦，我攞到立到啦。如果係咁樣嘅時候，香港嘅未來仲有點樣啫？即係道德上，我哋要譴責佢哋咯，我覺得。嗱，我哋咧本來應該放咗有片條片嘅出嚟嘅，本來但係就 jam 咗，係啦，就唔知點解會 jam 咗嘅。嗱，呢個世界咧乜嘢都會發生嘅。會嘅你話你去做 rehearsal，好似我哋啲聽眾咁講，點解你唔去做預演咧？ live show 係會有唉，蝦碌㗎嘛咁嗰套戲咧 就已經 jam 鬼咗。但係嗰個片真係幾好睇嘅。其實可唔可以再好睇邊度呢嗰套片可唔可以而家 replay 下得唔得而家得唔得啊？嚇而家整好未啊？嗰個片係幾好睇嘅，因為如果好睇嘅，俾再睇多次啊！唔係你即係其中以為我呢啲視像原來呃人嘅，又係聽聲啊，淨係俾個招牌人睇下，咁啊咩叫做話環球直播啊視像呢個喂大佬啊，呢叫做咩觸犯商品條例？係啊，貨不對版，叫做與誒商品説明不符啊，唉，係真係嚇。 咁而家搞掂未啊？搞唔掂咪 move on 啦，係唉，係啦，搞唔掂就再嚟啦，搞唔掂再嚟啦啊咁啊，嗰條片幾好睇嘅咧，我形容下，我就好記得㗎。因為你當日仲喺香港電台啊嘛啊，，咁啊有呢個啲廣播處長虛位以待，就放出嚟申請。咁啊，大家咧就即係嚇搏命去申請啦。咁其中一個申請人咧就原來係周融，突然間有一日就開記者會，我收到一個 SMS 嚇、短信就喂佢開記者會喎，我哋哋成成班人就 口喺個電視機前面睇，咁佢就站起來，佢就話嚇、你歧視我呢啲冇學位嘅人。啊！你哋香港即係你香港人做咩歧視我哋冇學位嘅人？點解冇學位唔可以做廣播處長？咁啊站起來，咁嗰段片呢，真係傳頌一時嘅，又係啊，好好睇嘅嚇。咁啊呢個反映到佢係一個咩人啊？啊，即係即係為求呢、一個嚇啊目的係嘛？咁啊好努力啊， 向上爬啦，係嘛？係咪咁樣啊？嗱，其實我又可以講一啲秘聞嘅，不過未講之前咧，你睇唔到斬燈啊？係斬燈即係叫你收聲啊！即係有片睇啊？啊有片睇啦係嘛，嘛咁有片睇放片咯，放個片睇冇所謂㗎。下得唔得？我唔可以俾一啲歧視呢啲拼搏精神嘅人得逞，所以而家我站起嚟，我話俾大家聽，我今日正式通知咗 Conferry，我係正式申請做廣播處長呢個職位。麥小姐、張文光，或者甚至包括埋劉慧卿議員。其實係歧視緊我哋呢啲冇學位，但係拼命為自己努力向上、不問出身、勤奮向上、搏殺嘅香港人。你侮辱緊我哋， 你係歧視緊我哋。OK，拜拜，拜拜，拜拜。淨係話聲，今日係最後一日咁嘅啫。啊其實我諗 最重要一樣嘢，同大家講聲即係再見咁解。你小學畢業㗎，啊你中學畢業㗎，啊你第日窮啊，你冇個冇機會，你行開啦，我攞到立到啦。如果係咁樣嘅時候，香港嘅未來仲有點樣啫？即係道德上，我哋要譴責佢哋咯，我覺得。 我又講下啲秘密，咩秘密？又係爆料啊！啊，嗱，去去記者招待會之前咧，我係同佢食 lunch 㗎。誒係咩？嗱，呢個秘密咧，哇！我呢個真係唔知喎。嗱，我咧就好心，因為咧就請廣播處長，我又知道佢準備去應徵，嗯，咁啊講咗好多嘢之前喺個節目度講咗好多嘢噶啦。 其實就好多人都質疑嗰份工咧，點解好出奇喎？請廣播處長有 D 六位度身訂做，係冇唔需要大學學位因為改咧？咗改咗個 condition，即係啊改咗個以前就一 requirement 定要有大學位，咁好多謠傳咧就話呢份工為佢度身訂造。係咁你知啊，我同周勇都算熟啦，做過同事啊，又識咗咁多年。嗯咁啊，我就好心就約佢出嚟。 你知我中意教做教車師傅啦，你中意做誒做架梁啊？做架梁，咁我約佢出嚟食飯，我就同佢傾偈。我話嗱，如果你真係有興趣應徵呢份工咧，如果你又真係想做呢份工咧，你就應該所謂拉撈， 即係咩叫拉撈咧？即係低調啲。第一，我就覺得你即刻應該封咪，唔好呢個啱再做嗰個節目。呢個有道理，唔好再喺個節目度講自己啲嘢。因為你應徵嘛。因為我話你知啊，政府啲嘢咧見光死嘅。啊，係咯，啊，我唔理你肥龍好邊個好安排個位你做，嗯話咗俾你做都未必有得做嘅，會見光死噶。我話你不如咧，佢話唔係啊，我話好唔順噶啦，我準備開記者會開 PC 噶，即係嗰日 就嗰日咁，就唔係佢冇講佢嗰日喎，我嗰嗰日，但係嗰日佢嚟到咧就着到好靚，嗯就嗰度今日個紅紅紅領呔藍西裝，我請喺香港會食飯。好 sharp 咁樣啊嚇。咁我就哇執到咁正啊周玉，佢話你請食飯喎，去香港級梗係要啊，梗係要咁噶啦，好似梗係一定要執到而家係咪仲正啦一一定要打呔啫？啊香港會仲係要打呔啊？睇下邊間餐廳啦啊。如果唔係就唔咁我俾你入啊。唔我唔覺噶，咁我哋講到 P.C. 我話唔好啊， 我話錯上加錯啊，點樣跟住走咗去真係開 P.C. 我成個人傻咗，佢又唔話俾我聽， 大班我諗咗噶啦，係咪都開噶啦？即係個廢材我喺度，總之我我講佢聽照聽咁咪食咁你係咪多餘啊？做成日想做教車師傅？我想幫佢啫。真係嗱，我都好好覺得個冇學位嘅人，咁我都冇啊，好多人都冇啊，冇人歧視你嘅。做乜咁介意？但係仲有一樣嘢，佢太介意，仲有一樣嘢又話佢自己自強不息。如果你咁介意，點解你咁多年唔去讀翻個學位咧？用乜意啫？阿通而家都讀緊 O.U. 啦，佢有佢有佢有回應過㗎。啊，做咩要我讀啊？我要教㗎嘛。 咁你都要讀㗎。你知唔知我報個名去香港 U 讀個 master 㗎？係嘛？但係當年你知我寫咗出嚟㗎啦，嗰陣時就係陳婉瑩就啊阿有個英英青有個政治任務，所以我同佢反咗面㗎啦啊。，OK 佢話：大班咪咁啦，你讀 PhD 都得，不過你唔好做節目啦。啊，正正經經讀個學位啦。啊，攞讀咁我話你你幫個董講嘢，想我封咪，你黐線你都唔得。 咁我咪自己嗱，我而家咪入翻工程師學會，有翻個專業資格啊嘛，啊做埋院士添啊嘛，啱啊咁咪得，咯即係你咪自己自強不息咪咯咪咯得咯，你咪要去攞呢啲資格咯。你如果介意人哋咁睇你，但係老實講，我哋去到學佢咁講啊，去到我哋咁嘅年紀，仲邊有人問你讀過咩書㗎？去到我呢個年紀，從來都冇人我個證書從來抌咗去邊啊？ 真係我講，我有好多證書㗎。從來都冇人問我攞大學畢業證書睇喎。咪仲有我有好多證書㗎。唔使㗎，唔使㗎。我而家揾唔到啊！我學佢講嘅嘢，我都唔知抌咗去邊。唔使㗎嘛。仲有大鑊咧，因為我有啲我讀過有啲學校都執咗粒貼嘅，咁我點樣攞啊？做乜咁介意？嗰陣時候冇電腦啊啊，有有啲人都燒晒檔案㗎嘛，係咯啱唔啱啊？係咯，即係你你你自己介意啊嘛。 咁介意。所以嗱，呢啲啊秘聞咧，即係本來就唔應該講。不過我哋好多聽眾投訴咧，話個網收唔到聲喎，係話個聲有問題，同埋有啲人又睇唔到嘢喎。可唔可以揾我哋啲嗱技術人員咧去處理下咧？即係係咪太多人聽啊？因為又俾人 hit 咗。有啲人又話得半邊聲，有啲人話視像睇唔到，但係我而家睇視像好順喎，冇問題喎。我哋又冇問題喎。係咯，咁所以可能係太多人上，可能都係嗱，好多時有人投訴我哋咧。其實好多時係因為網絡問題嘅。嗱，我試下入翻我哋個 TV 啦，我睇唔睇到啊？我而家冇問題啊。其實睇下自己網絡咯，有時係我自己個人嘅網絡有問題。係啦你再因為我 play 我好多老友打俾我，另一個姓袁， 嚇 一個陳小姐嗱，袁生咧就話 D 一百冇晒聲，啊陳小姐就話 D 一百十級自由風聽唔到廣播，嗯我打去一八一三九投訴，但係回覆話冇事，我繼續打去 D 一百十級自由風都係冇聲，啊個台而家咧 啊都聽唔到，阿陳小姐嗱唔該你試下 tune in 啊，或者去我哋個 Apps 嗰度睇下有冇聲咯，嗱我就自己而家我上網啦，啊嗱我而家去個 TV 嗰度睇下先啦，你試下，我收咗聲先啦。我呢個就冇嘢喎，好順喎。嗱，咁所以好多時咧就自己網絡有問題嘅，係就唔係一定話我哋有問題嘅，不過我哋都檢視啦，有投訴我哋一定處理嘅。嗱、今日咧就阿清啊，我哋嗰個王牌節目啊，係 即係佢麗巴閉過你嗰個啦，怪獸直播室，怪獸直播室嚇就講咗話今日叫你睇林行止嘅篇文，嗰篇文值得睇。林行止篇文第一咧係就話咧。嚇論政負責當如何，怕亂怎能妨害生？啊！佢話拜讀咗鄭赤炎教授八月二十三號喺本報即係信報嘅你想讀大作，晒出嚟係咪唔係尋日大多數係安定最大能量，嗯回應打手論啊， 同早日署名一保以廣告形式喺信報刊出嘅致信報林行止先生公開信呢，所以林行止唔能夠唔講幾句話，以時序呢分先後，先講咗呢個一保嘅公開信喂，先。我想講下咧，我睇完呢篇文之後，我感覺係咩咧？我覺得咧就係一個即係已經係一把年紀嘅書生， 係香港第一健筆劍筆，書生啦，你都可以咁講，讀書人嚟啊。哦，佢好叻噶，好叻啊嗱即係阿清有講啊，但知識我一早知好豐噶。富啊佢唔係係佢呢啲叻唔叻唔緊要，即係好多人都讀讀好多書，好多人都知識好豐富，你都睇好多書㗎。我睇你成個我睇書蟲咁嘅嘅我樣㗎睇書，睇書嚇但係而家有互聯網咧，你揾資料好簡單，馬撳兩田路德嘢得㗎啦，金係撳兩嘢。個演詞係 即刻出嚟嘅，打出嚟係啊嘅，唔使記㗎。有埋內容。我等於我以前整飛機，嗯我哋嗰度 menu 咧成間房咁大嘅，突然間話俾你個飛機有出現故障，我就要去揾到嗰個 chapter，嗯，揾到嗰嗰個一頁， page 話俾你聽乜嘢可能會出現問題，你要試乜試物，嗯要揾零件揾乜揾乜。嗰陣時我查 menu 最叻㗎，嗯我嗰陣時咧就叫做 menu 王嘅，嗯，我啲師傅就成日話：， 誒你唔使做，你就同我睇嘢得㗎啦。同我望下因為我係。識英文啊嘛嗯嗯，OK。但係林行止叻到咧，佢點咧？你同佢講，譬如馬田路德金，嗯佢個演詞，佢可以走去個書架度，一摸摸到馬田路德金本書出嚟，一揭就揭到個頁㗎啦，就係嗰版，就係個版。就係我講嗰三個細路仔，咁就係嗰版。咁我後生嗰時都做到嘅，查飛機零件啫，我查。即係佢係過目不忘嘅人佢過目不忘㗎，即係佢咁嘅年紀唔。係，但係我睇完呢篇文，我感覺咧，我好苦啊， 有一度好苦嘅感覺，苦喺個喉嚨嗰度出嚟嘅苦啊，就係話咧寫咗幾十年文章嘅一位香港第一健筆，一位讀書人，一位書生，好似喺呢度咧想講一樣嘢，就話咧，我就嚟唔寫啦，因為佢話我要冇辦告法別啦。因為點解咧？佢講咗一樣嘢，啊佢冇辦法符合而家嘅政治環境，要去寫嗰啲阿諛奉承、歌功頌德、歌功頌德 啊，言不及義，唔係講真話，唔行公義，唔好憐憫嘅文章，你要我好似呢唔個識寫啦。一寶咁樣喺個信報嗰度致信報林行止先生公開信嗰個廣告裏邊講就話。要佢寫咩呢？負責任之論政者應提出香港在中國發展中尋求共生共存之路，將中華民族帶回 帶向穩定光明之大道。林行止話：對唔住啦，我唔識寫呢啲嘢㗎，咁所以咪唔寫咯。佢話佢準備唔寫㗎啦好似有啲告別嘅感覺。唔係啊，所以大家如果想睇林行止啲文章咧，盡量咪日日即係有機會咧，就喺信報度睇啦。我覺得好苦咯，即係以為乜香港嗱佢寫啲嘢你未必認同，唔緊要，你亦都覺得可能好沉悶，因為好長，亦都可能冇耐性睇。嗯但係一樣嘢，一個人寫咗幾廿年，佢嘅論點 係受到重視嘅，一直以嚟。啊，即係近年嚟就少咗論證啦一家之言係啦。咁係啦但係一個人點解喺而家呢個時候啊，佢本來仲有好有熱誠去寫文章嘅，佢做好多 research，咁點解都意氣闌珊呢？咁呢樣嘢大家要睇喎。嗱，我哋咧就將佢篇文章咧啊就整理咗嘅，嗯就好似阿周鵬呢個阿 Pen 抄嗯就讀嘅啦。下次咧，阿輝哥啊， 如果彭州讀呢啲文嘅時候，我影埋佢啊，我哋播出嚟睇下佢點樣錄音。影埋佢讀啊！我呢個係真人 show 嚟噶嘛，過癮喎，你明唔明啊影埋佢？讀啊，我哋聽聽。 今日信報嘅林行止專欄標題就係、論政負責當如何，怕亂怎能妨害生。拜讀鄭赤炎教授八月二十三號喺本報嘅大作《沉默大多數係安定最大能量》，回應打手論。 嗱，同早一日署名一寶以廣告形式喺本報刊出嘅《自信報林行止先生公開信》，林行止就話唔能夠唔講幾句啦。公開信認為林行止有關幫港出聲嘅論述就有五點，其中第五點嘅重中之重嘅呢兩句，負責任嘅論證者應該提出香港喺中國發展中尋求共生共存之路。 將中華民族帶向穩定光榮之大道。林行止從信報開辦之日，可以話係全年無休咁樣撰寫代社論嘅正經短評，到數年之前開始每星期三篇嘅林行止專欄，前後超過四十年，篇幅唔止上萬，字數當喺二千五百至三千萬之間。相信讀者亦都視林行止為時事評論者或者係論證者。 不過苦心自問，寫咗幾十年論證，卻係從來想唔出有好似一寶呢一種對負責任嘅論證者嘅睇法。打手論中傷咗發聲幫，睇嚟仲係傷得真係唔輕。只有鄭赤炎教授嘅回應係具有進一步嘅探索。嗱，回應打手論分段解說發聲，唔係打手集團，唔係打手層次，佢係唔論證。 唔組黨唔遊行，為嘅就係希望藉公開呼籲，發動沉默嘅大多數齊聲叫停佔中。但係佢哋嘅亮相確實係俾人不堪嘅印象。當前香港最令人吃驚、憤怒、擔憂嘅歪風，就係喺唔同層面嘅唔同意見人士之間，湧現咗經過刻意分流並加組織而拉開嘅敵我對陣式嘅陣線，從權力核心嘅量刑官辦。 盯住泛民黨派而抬頭嘅愛護香港力量、愛港之聲。嗱，媒體固然有兩種意見嘅穿插，就連學生家長亦都喺聲援同埋反對教育政策上變成對頭人。林行止就話啦，無法確定歪風嘅緣起，究竟係北京意旨定係港英嘅策動？反正佢哋全都係梁振英掌權之後先至出現。 咁樣就係徹頭徹尾破壞香港嘅和諧。嗱，回歸以嚟，無論係董建華定係曾蔭權，佢哋作為特區領導嘅表現，仲有不足，招人話病，受到罪咎，卻係總唔好似今日嘅梁振英咁，將香港變成一個處處要分敵我嘅戰場般可怕。突出矛盾，硬係要分敵我，失去和衷，又哪來共濟呢？ 嗱，港人害怕共產黨管治下嘅人人鬥、處處鬥、天天鬥。嗱，梁振英嘅管治卻係俾人以港共治港、高度共治嘅印象。呢個就係因為社會現實反映咗共黨管治不離鬥爭嘅特色。嗱，基本法係咪仍然可靠？點樣嘅選舉制度先至足以體現中國絕對擁有香港主權嘅威儀，同時又切合香港嘅實情呢？ 由於梁振英喺政改事務上蹉跎歲月，一再避而不談，港人嘅焦慮又豈止於一班泛民黨人同學者呢？呢個啊林行止嘅呢一篇文章咧，我睇完之後好長啊！呢篇文章咁啊，周鵬咧即係撮咗一段啦。我睇完之後個感覺就係即係好苦， 就係天下之大，香港之大，點解容不下一個書生一張平靜嘅書桌？喂，冇嘢啊！佢喺信報嗰度有個專欄，吓每日寫二三千字，吓。有時就唔係寫政治，有時會寫下其他嘅風花雪月嘅。哦，寫放屁都寫過。吓係啊，咁但係我覺得放屁寫咗幾日㗎。裏邊有好多知識 嘅係嘢，好有趣嘅嘢，佢又做到好多係資料搜集，好多判斷寫出嚟，增長我哋嘅見聞。咁有咩問題咧？冇問題。嗱，佢咧呢篇文章咧，其實咧佢就諗起。當年即係毛澤東年代，佢係引述邊個咧？引述呢個中文大學城，而家係城市大學媒體與傳播系主任同埋傳播研究中心主任李金泉教授寫一本書，叫做《報人報國》，報紙嘅報啦，中國新聞史嘅另一種讀法。 然後就引述呢， 就呢個大公報嘅創辦人，目睹國民黨大勢已去叫黃雲生啊，擔心共產黨唔要佢呢種人，好快就跟上時代，對自己同埋大公報都上綱上線，罵得一文不值，既自顯又自賤。即係當年大公報，你知係一份好受歡迎嘅報紙嚟㗎，做咩人歡迎啊？好受國人歡迎嘅。當年未共產化嘅時候，我嚇死我，今日都好受歡迎。好受歡迎㗎。 咁但係咧，呢個創辦人呢，因為要睇風頭火勢，毛澤東上場啦嘛，咁啊要批判自己打倒昨日之我，要向毛澤東獻媚，就不停去批判大公報咧點樣不堪法。咁啊，阿李金泉呢個咧講呢個中國報業史咧，就令到林行止就好有觸動啦。當然，咁會唔會嚇喺嚇呢一個梁振英年代？ 啲報紙，因為你知啦嚇，即係嚇信報一路喺度變化緊啦，會唔會都要嚇步呢個當年大公報之後塵呢？大班佢有啲咁嘅感覺，即係呢種好苦嘅感覺咧，喺篇文章入邊咧透晒出嚟。會唔會仍然係步大公報之後後塵嚇？有新人上場啦，又要自薦， 又要自我批判，又要自顯我哋當年係唔啱嘅嚇，登下大班啲文章出嚟嚇，咁踩呢個梁振英係唔得嘅，會唔會咁咧嚇？登林行之文章出嚟就唔得嘅，會唔會咁咧咁？我覺得佢有呢個咁嘅感覺嚇嗱。 個問題就係話咧，因為佢份報紙賣咗，賣咗，賣咗啦，轉晒啦，咁變咗就佢唔係由佢去管理啦，佢話唔到退休啦，係啦，咁佢亦都覺得寫到可能佢覺得意氣闌珊啊嘛，嚇係嘛？咁即係等於一樣嘢 DBC。如果我而家仍然有個節目喺 DBC 嘅，嗯即係如果我仍然維持嘅節目喺 DBC 嘅，係可能我講講下都覺得冇癮嘅， 啊咁我都可以唔做噶嘛。嚇，咁佢就收工啦，係嘛咁即係呢個就我哋要尊重佢嘅決定嘅。可能會收工都唔但係呢個亦都係你要，亦都係話俾大家聽咧。呢個就係目前嗰個政治環境咁樣。嗰個傳媒嘅環境好惡劣。點解 D 一百即係受歡迎啦？我哋亦都唔需要妄自菲薄啦。就係因為而家個問題就係因為你冇再冇一啲獨立嘅聲音。即係我哋啲聲音，老實講， 我哋點會做電台啫？你諗下，如果我今日仲喺商台做緊風波你茶杯，今日會係踏入第十八年。嗯，喂，有大山街，嗯，日日做一個節目，嗯，俾好多錢我學，係啊， 做十點前特首，嗯幾過癮啫！我點會做電台啫？你估真係未未蝕過咩？你估真係我大把錢咩？我問李嘉誠咁大佬，李嘉誠就可以有個新城嘅玩下啫，啱唔啱啊？嗯啊，黃楚標就可以攞個 DBC 嚟玩下啫，係嘛？嗯啊！而家大肆擴張添啊，周圍請人啦，燦哥又去幫手啊，如虎添翼添啦好犀利啊，有錢又有人有面啊，啱啊！ 咁你如果森哥今日你仍然喺香港電台做緊自由風，而又唔理你嘅，又做埋呢個頭條新聞嘅，自又換晒啲人，唔俾嗰啲咩劉劉佩瓊啊嗰啲嚟玩嘅，你玩你啊，唔係你玩啊！啊，即係好似當日當初你最早嗰時同邊個做咧？ 最早咪同周紅拍檔咯，唔係再跟住做自由風啊！我自由風咪一個禮拜有唔同嘅人噶唔嘛。係初初唔係嘅，係啊初初唔係嘅，初初自由風嗱，但嗰啲係好人嚟風格嘅，但嗰啲就好人嚟嘅譬如，就唔會有劉佩瓊啦。啊係啊，冇劉佩瓊噶嘛嗰陣時。咁你做得好好地嘅話，如果有個鵪鶉話要開電台，我唔會走㗎，你唔會走噶嘛？咁咁又可以發揮到自己， 係咪啊？有個又做得過癮，有個有個過癮，有個平台點解無端端要轉變啫，仲要係住喺沙田噶嘛你？你沙田有走去廣播道幾方便啫？而家嚟到呢度，哇，哇！過幾兩個鐘頭，一真係東一一個一個就喺南，好凄涼啊。一個就喺北。我點會走啫？乜我哋唔會走咁嘛，同一個道理啊嘛。仲有我哋呢度好多同事，好多人以為，唉，好簡單嘅啫，大班你對啲伙計好啲啦。如果唔係，佢哋會雞飛狗走嘅。大佬啊，我哋呢班人全部係被迫害噶， 即係難聽講，我唔係話你冇路走啊。難民營嚟嘅，你可以選擇唔做，難民營嚟啊！ 但係你都知我咁巴閉，我真係最巴閉噶，我咁型啊！我你我諗你型我巴閉巴閉巴閉巴閉我都冇人請，我我會生金蛋噶，我一年幫商台攞一億廣告噶。如果有我哋呢度有一億廣告啊，我而家笑到咔咔聲啦。即係話呢個政治氣氛嘅變化唔係今天開始冇人請嘅大佬係啊，開始咗好長嘅時間㗎。不我唔收過錢都冇人請啊，今日係最惡劣嘅時候，真係或者未必。 有更惡劣嘅時候，黑暗前嘅啊前夕嘅，你明唔明啊？仲有更惡劣嘅時候。係咯，係嘛咁所以大家要明一樣嘢啊嘛。我哋好多同事喂懷才不遇，我哋個個人你睇個個都打得嘅。你有冇見其他電台請佢哋？係嘛？係咪你你你你睇到㗎？嗯，係嘛？我哋話我唔係講咩啦，而家我哋係一班 所謂咩叫失敗者聯盟咁樣，就唔係復仇者聯盟。其實唔係復仇者，有咩仇報嘅？炒你啦，你做咩得做啫？而家係失敗者聯盟噶嘛。冇仇咁報我哋啲失敗者聚埋一齊，就希望做場好戲啫嘛。係啊，咁所以俾啲空間我哋啦，大佬，係大家喂，而家個個月仲蝕緊兩球噶。 不過我我覺得林字咧呢個好觸動我嘅一一一段文字咧，佢就講呢個咩二寶定一寶啊，唔知定三寶啦嚇。嗰個曹二寶嘅細佬叫曹一寶，係叫曹一寶啊又或者曹二寶嘅大佬叫曹一寶，個又或者根本係曹二寶嚟嘅。咁佢就話咧，佢話掏腰包嚇、啊即係受到贊助，又可能喺報社免費立言嘅廣告，兩句向來不經意，甚至係好易嘅提點呢，就令到筆者咧意識到咧香港已經與過去漸行漸遠啦。咩説話呢？就係、講 愛國愛港呢句説話。佢話咧以前啊，香港未被愛國愛港呢個識時務者十分中聽嘅口號污染之前呢，好多人一聽咗呢句説話咧，呢、個指引就會失笑噶啦。感到咧當中嘅虛妄，但係九七回歸之後呢，尤其是梁振英上台之後呢，呢一種咁嘅説話呢，大家隨口噏咗，而且可以喺報紙賣廣告嚟提點一啲寫評論嘅人，佢覺得呢，香港已不是過去的香港啦。冇啊！我哋到時請阿林真係子玲，我哋呢度 做聲音專欄咯。嗱，有個好特別嘅新聞嘅喎。係誒，我哋應該其實我哋啲同事應該攞出嚟播咁啊，就而家太遲啦，唔係啊，我又叫你準備，佢哋已經手忙腳亂㗎啦。呢個就美國之音。嗱，美國之音咧就係一個美國嘅統戰嘅工具嚟嘅，大家都知㗎啦。甚至乎呢啲人宣傳就話係工具宣傳工具宣傳工具或者 CIA 嚟㗎嘅話係就唔係 CIA 嘅，不過就甚至話宣傳工具嚟係嘅， 即係一定係宣傳工具㗎啦。佢有個廣東話嘅服務，我哋都有播佢哋啲嘢嘅。啊！我哋就唔係勾結外國勢力，因為我哋想播香港電台啲嘢，唔俾我哋播，咁我哋咪逼上梁山咯。嗱，中國外交部駐港特派員公署禮拜二發表簡短嘅聲明，話特派員啊，啊要聽新聞啊，新聞之後翻嚟，咁啊啱啦，可以攞。全民提名，全民普選，全民普選，全部不讓， 全部不讓，缺一不可，缺一不可。如果有十一個即係事件已經發生咗，我唔可以容許喺個醫院度咧係有第十二個病人咧係受呢一個損害噶嘛。就話咧誒，我係冇經過一個正規嘅訓練就去同病人做，咁我覺得呢一個係一個非常之離譜、危險同埋誤導嘅講法。 早晚呼應監察社會，仗義執言，開啟真相。風波裏的自由風，主持鄭經翰、吳志森。啊！我哋又換咗個景啦，喂呢個各位聽眾啊，咁而家又有趣嘅呢個嚇換咗擺喺後邊另外一個景，咁啊幾快試會緊我哋操石真係我哋可以試噶，我哋係而家就仲 買緊個軟件翻嚟喺美國運緊嚟。嗯如果將來個軟件到咗咧，係你話中意我做 TVB 又得，哦，你中意我做 Now 又得，咁可唔可以後邊插做 K 寶又得，插對翼出嚟？做 CNN 又得，都得我插你翼容易啊，插到隻角都又得。得，哇！真係中意點都得。我哋啊試下呢個新景，但係正話咧，如果而家先加入嘅咧，嗯，睇翻 archive 啦，係因為我哋已經換咗第二個景噶啦。頭先個電視咧就喺底下嘅， 頭先個景咧就喺底下嚟，而家個電視喺大班而家景咧就喺我嘅膊頭右邊嗰度嘅咁我而家要坐翻過啲，係啦如果唔係會遮住個我坐親密鏡頭啲，你坐嗰啲，係嘛我坐嗰啲大家坐嗰啲，坐嗰邊，我坐嗰邊嗱你你要分開左右哦係喎先得㗎分唔到左右倒轉㗎，係倒轉嘅啱唉，好在你咪揸飛機嘅啫，唔係 OK 揸船嘅啫。如果唔係 starboard 同就撞啦呢個唉同呢個咩都搞 port，你都搞唔掂，邊邊 port 邊邊。我唔揸你有冇船做戲㗎？嚇你有冇做過話劇？你你做自由我做唔風，係我咩咩做？做頭條啊嘛，你知唔知咩叫 stage right、stage left 啊？誒佢有講嘅， 即係你有人要話 stage right 唔係你呢隻唔係右啊，我嘅呢個右啊，呢唔係個我嘅右邊，係個舞台嘅右邊，係啦，買嘅啦。啊就係咁樣啦，嗱，民主黨係民協係呢啲咁嘅曱甴老鼠，嗯，而家老實講嗱，學民思潮啊，全民提名聯署約章，係，琴日梁粉報咧， 正前日咧，嗯，你先知就話呢班後生仔呢班學生咧，就係分私底 裂咗泛民呢個泛民。今日張文光又寫一篇嘢講撕裂㗎。係啊係啊。哇！張文光真係嗱人窮節乃言。我以前同張文光好鬼老友記。佢話咧，阿馬丁咧就視呢個民主咧為宗教，提出一個咧妥協啲嘅方案，中間呢個方案，你哋咧就打佢打到咧嚇失就話咧嗱，一日就收翻。佢講咧同林行止講嘢一樣，嗯即係林行止 按照 contrary 嘅倒轉咗。啱啱調翻轉。佢就係話咧，你呢一班人咧，你而家喺度撕裂緊個社會。最終咧就梁振英咧就拍爛手掌，嗯就見到呢班泛民主派啊，你班爭取民主嘅人咧越亂越好。喂，張文哥講啲咁嘅嘢嘅，大佬而家今時今日，幾得人驚嗱，我而家問下你啦，而家冇撕裂啦係。自從我哋提出呼籲之後，嗯公民黨加入聯署，工黨係 喺大家妥協嘅情況之下加入聯署聯署，而家就係爭你民主黨。同埋民協爭你民協，嗯咁你幾時加入咧？係啊，你就唔好再講話咧呢個學聯咧呢班咩學民思潮咧撕裂嘅民主派，而家係你哋撕裂嘅泛民主派，我話佢唔會簽， 一定唔簽，唔簽。我話俾你因聽，為佢要去密室啊嘛。其實李柱明好鬼叻有啲應承咗人嘅，李柱明呢就爆咗佢出嚟李柱明咧僵啊老，即係我唔好話老狐狸啦，越老越辣越老越辣。其實一早就爆咗呢單爆嘢出嚟，咗佢出嚟傻傻地又話冇瞓晏覺啊！李柱明係一個咁精明嘅人，佢點會冇瞓晏覺？一爆咗你出嚟就全民皆知啦嘛。即係話俾人聽，民主黨已經有咗個底線㗎啦。最緊要就係話我哋泛民主派有人入閘，尤其是何俊仁可以 入到閘，唔係泛民入閘，係民主黨有人入係民主閘。咁我哋就收貨㗎啦。就係咁啫。我理得你咩提票提名啊？總之你 guarantee 我民主黨有人入閘。民主黨有人入過閘啦，何俊仁。我想食過翻尋識味啊嘛飛咩佢？呢啲曱甴老鼠你知啊？佢知道邊度有嘢食，佢就走去邊度噶啦。啊咁你而家點想點啊？咁而家就呼籲佢哋咯，而家揾佢哋唔聽電話。有。嗱，而家我哋咧就發起一個運動，嗯一 人一電郵，嗯，嗱，呼籲以下呢啲曱甴老鼠議員回頭是岸，係包括邊個咧？黃碧雲、嗯涂謹申，唔好成日掛住揾水啦，唔好掛住李錦記啦，何俊仁、單仲佳、誒胡志偉、劉慧卿同呢個曱甴。嗱，民協嘅馮檢基， 嗱，佢哋嘅電郵有晒喺度噶啦，我哋擺翻上 Facebook，每人 send 一個電郵俾呢啲曱甴老鼠咧， 叫佢哋回頭是岸。簽咗呢個約章。簽咗約章就唔係曱甴老鼠噶啦。唔係，我覺得簽咗呢個章冇壞嘅，因為呢個約章咧唔係一個咧排拒性嘅約章，又冇約束性，係啊簽咗咪點啫？唔係一個有排拒性嘅約又章唔。會死嘅。唔係話咧就啊，你哋嗰啲咩啊政黨提名啊，乜嘢選舉委員會提名啊，就唔要噶啦咁樣。你唯一話俾人聽你唔簽嘅原因就係因為你驚得罪西環，應承咗人啲嘢，應承咗人啲嘢，你就唔簽得。 係 OK？咯，就係咁啊，就係咁解啫。咁我哋呼籲大家上我哋嘅 Facebook 睇咗佢哋嘅電郵，每人寫一封電郵喂，俾呢個景咧呢一班人影，到我黑咗喎，點解係咩？真係你睇下哇！使唔使俾我梳你有冇 gel 啊？gel 咗佢先啦即係。好似個醫生咁。我冇得 gel 噶啦，頭髮少 吓，你 gel 啦。你冇幫襯我哋嗰個客戶，成日話幫人撐頭髮嘅，你信唔信啊？如果你知唔知啊，真係幫人生到頭髮咧，倒米啊你，發達啊，發達啊我話俾你我聽，知啊發過李嘉誠啊，點知而家啲皮膚科你全世界啲男人都驚光頭㗎嘛點知皮膚科醫生你知唔知我有一排甩頭髮啊？我淨發惡夢，發毛發我發惡夢，我驚變咗巴高頭。唔緊要。我如果甩到咁上下咧，話俾你聽啊，你睇光佢係啦， 自知死就唔會做啲巴高高㗎啦搞嗰啲嘢㗎啦。我以前有個朋友每日用一個鐘頭梳嗰個頭髮㗎，我見過呢條搭過嚟都呢條搭過嚟，嗰個係噩夢嚟啊！嗱，講翻呢個美國之音咧，點咧？就係美國同中央駐港嘅官員咧會面，中方要求美國咧唔好再干預，唔好再干預香港事務。嗯，講咩咧？中國外交部，嗯， 你有冇啊？你聽唔聽到啊？俾而你讀啊家上嚟睇你把聲好啦，聽啲啊嘛你你你講，我哋講，我揾緊啊，特派專員公署禮拜二發表咗個簡短嘅聲明，話咩咧？特派專員考下你啊，你唔好睇啊！兩個人嗰兩個字嘅唔記得晒啦。叫咩名啱啱嚟啊！嚟冇上一個幾耐叫咩名啊？你咁叻，上一個你又噏唔出，真係唔記得你講咩啊？真係唔記得。宋哲啊，唉宋哲啊唉呀就係會見咗美國駐港總領事呢個條友好犀利啊！識講廣東話㗎缺乏客。 專搞嘢嘅，你攞識講廣東話好又叻食蛋撻，又食老婆餅，乜嘢都食勻啦。呢個叫夏千福。啊， 當時見佢嘅時候咧，就強調一樣嘢，其實佢真係照見佢嘅咁講。佢話政制發展問題係香港嘅內部事務。啱。啊，就唔到你哋啲外人咧，説三道四，説三道四。嗱、我哋其實演繹咗㗎。咁有分析話，特派員公署聲明措辭非常強硬，但口氣都係一貫。 香港作為國際金融中心，香港政制同埋社會發展呢，理應咧受到國際社會關注。不過你就唔好説三道四啫。咁即係點啫？我關注咁都要講下嘢都得啩？咁唔係啊，我哋政制唔關你事。啊，咁啊講翻呢個美國總領事夏千福啦。佢廿七號咧，八月廿七號咧，七月底嚟咗香港啦。八月廿七號咧，前往中國外交部駐港特派公 專員公署，即係堅尼地道嗰度，要打個招呼嘅，就拜會啊送節，即係呢個禮儀性嘅。係啦。隨後咧，中國發表聲明啦，嗯，啊，即係宋哲向咧夏千福介紹咗香港主權移交 俾中國十六年以嚟啊！大家聽住啊，你同唔同意啊？打個電話嚟啊，一八三一一三九，成功實施嘅情況啊，非非情勿擾啊，非情勿擾，你打嚟咧。如果你話同意，唔使打嚟啊。正就有關問唔係喎，我倒翻轉頭咧，中國啊，你同意先要打嚟喎。係喂，點解你嚟咗呢度之後冇晒你嗰啲 fans 嘅？咩 fans 啊？打嚟鬧你嗰啲啊？嚇！你不如叫佢哋打嚟呢度啦。我係歡迎佢哋打嚟㗎。咪咯。 歡迎佢哋打嚟噶，係我哋嘅電話係一八三一三九啊。年以嚟一國兩制成功實施嘅情況，並且就有關問題咧講明咗中國嘅立場。嗱、呢份聲明咧，宋哲強調政制發展問題係香港內部事務，外國政府同官員咧唔應該干涉。 中國堅決反對任何外部勢力無視基本法同全國人大常委有關決定，插手干預香港事務。就希望美國駐香港機構嘅人員咧尊重一國兩制，遵遵守呢個維也納領事關係公約同埋中美領事條約， 唔可以任何借口啊！從事與身份不符嘅活動，如果唔係驅逐你出境，任何咧損害香港繁榮穩定同埋中美關係大局嘅事。係啊，講完啦，咁之後斬燈啦咩事啊？斬燈就因為有電話到咗，哦咁啊聽電話係嚇。咁呢個電話咧係咪呢個嚇？就係我哋講緊呢一單嘢，建造業呢單係嘛？係啦，呢個建造業誒議會係嘛？係嘅發言人啊，叫咩名啊？叫做哦 唔係喎，原來係張秀賢喎揾咗。喂，點解唔揾建造業要揾張秀賢？揾咗張秀賢。哦，張秀賢你好，張秀賢。係張秀賢。喂，你好，你好。張秀賢，你咪去旅行你去咗邊軌度啊？我我唔係，我唔係旅行啊。我有人話俾你聽，你咪喺香港喎。一路喺香港係咪？我喺我香港。喂，想問下你啊，特首就請你去吔飯，請你去呢個賊鬥，你做咩唔去啊？哇，咁 第一佢太睇得起我啦，即係佢唔揾黃之鋒揾我，咁呢樣嘢都夠晒奇怪嘅。嗯咁佢係請你係以個人身份啦，抑或代表學民思潮嘅？佢又冇講到明喎。佢咁啊寄去邊度俾你㗎？我收到嘅係 WhatsApp 嚟嘅喎。即係陳樂鵬揾你嘅。啊，好係啊好似話呢排你同阿陳樂鵬好老友係咪有人咁講啊？嚇！話你經常同佢聯絡㗎係嘛？點解會同佢好老友咧？唔知啊，咁咁佢請你嘅，即係陳樂鵬 WhatsApp 你嘅。 係啊係啊。咁點寫㗎？你可唔可以讀一次出嚟聽下？講嚟聽下。咁我抄翻先。啊，抄出嚟慢慢慢慢慢慢，唔急嘅，我哋好多時間。係我哋咧就啊呢啲嘢都公開翻好啲。公開梗係啦，而家人哋有人話你同阿陳樂鵬誒咩啊眉來眼去啊，咁未啊？我就係就係呢個特首在九月十七日會再舉辦一次晚宴，希望邀請你出席交流對政改等問題的意見。未知你的時間和意願 如何？嗯，係啦，就係咁多。冇上款嘅，冇又冇下款嘅， 冇。但係你有陳樂鵬嘅電話，咁所以就咁即係你同佢好鬼熟嘅喎，真係又冇下款又冇上款，呢個下款係陳樂當鵬，時嗱呢個咧，即係特特首辦或者咩？即係交換咗電話。唔係呢個就係歷史問題嚟嘅，因為我當年咧做呢個通識科嘅專題研究咧，我嗰陣研究呢個社交網站運用咧，咁政府嗰邊我就揾咗陳樂鵬嚟做訪問嘅，哦，咁所以佢有我電話嘅。哦，OK。咁你咁你有冇攞翻呢個邀請翻去同呢個學民思潮商議啊咁？如果我 如果我唔攞翻呢個邀請翻去嘅話，其實琴日都唔會出個聲明啦。哦，即係其實就係因為誒學民思潮叫你唔好去㗎嘛？唔係，我就算我自己都唔去啦，即係一路嗌佢落台，唔通我仲要同佢食飯咩？即係你個意願都係唔去嘅，好清楚嘅。意願都係傾向唔唉，去咁啊嘅好啦，即係人咧有啲氣量啊。咁如果佢話請你去呢個大排檔食，你去唔去啊？ 我自己覺得啦，即係 要我同要我咁厚面皮同一個我嗌開佢落台嘅，例如我陳茂波啊，或者吳克儉啊，你要我同台食飯，其實真係好難嘅，因為我真係冇咁厚面皮做啲咁厚顏無恥嘅事啦。哦，咁你而家係咪再學民思潮嘅骨幹嚟㗎？我而家仲係嘅，哦，係咪好似就嚟有選舉嗰啫嘛？啊，我我哋選咗佢啦。你你好似誒選唔到㗎嘛？唔係我個人唔想唔想處理，因為我個人係 係即係但係我有啲問題喺身嗰度，咁所以我唔俾，所以我今次係冇即係冇做嘅。我哋冇參選嘅。即係你冇冇參，即係所謂參選就即係咩意思啫？即係做發喂，你有冇言你有冇攞個名出嚟選舉？咪佢哋選執委㗎係嘛？我哋唔使選，我哋唔係行執委制嘅。咁啊行咩制㗎？我哋行呢個，我唔知嗰種。即係 office player，好似立好似嗰啲黑社會咁嘅。 你你唔好咁得㗎你啊 office player，即係有啲職務嘅，即係擔任啲咩職位？係點㗎咁啊啫？我都唔係好知道你個架構。喂，講嚟聽下，即係陽光口下啊嘛。嚇你唔係唔係講到黑社會咁。即係有冇主席啊、副主席啊嗰啲咁啊？有個召集人啦，有個發言人啦，跟住就到呢個我哋有秘書處啦，跟住就到義工組誒、呃即係成員義工同埋地區嘅行動組咯。嗯，即係四個位嘅啫，哦即係就係召集人、嗯發言人、發言人、 義工義工組、組、行動組、行動組，咁啊四個位咯。咁仲有啲咩位啊？咁仲有我哋分開嘅學民之友咯。我哋五個組別，即係就選五個人出嚟嘅啫。嗯，係咁嘅啫。咁你以前咧就係發言人，係嘛？係啊。咁你有冇選到咧？今次冇嘅，因為我都有冇即係 put 你個 man 你個你個大名 forward 啊？即係有冇有冇擺你個名上去咁一啊？開始有嘅，咁之後咧因為啲問題唔做嘅， 即係你自己因為而家考慮清楚㗎啦，因為呢一呢一樣嘢都考慮咗成年㗎啦。但係但係事實有人話咧，第一輪選舉咧，你得唔到超過一半票數係咪咧？啊，咁唔係啦，咁又唔係冇咁嘅事，有人咁講話你選唔到喎。咁而家選咗邊個啊？舊年有票王，舊年我係票王嚟嘅。我就係有人奇怪，點解你舊年票王，今年一半票都攞唔到嘅就係。即係你你究竟有冇擺到個名上去選啫？其實 咁呢樣嘢你可以問翻黃之鋒咧，即係我自己。咁你自己咁你自己話有冇咪得咯？唔使問黃之鋒噶嘛，我哋信你噶嘛，張秀賢，大家冇有。嘅，有諗過選嘅，係，但係但係後來都冇啦。後來就冇選就 係啊，即係我個人就中度抑鬱，係啊，咁所以因為病情。哦，咁你要休養下啦，即係你唔好唔好有中度搞啦，唔好搞呢啲嘢啦，係咯。不過你有選嘅，有你有你有擺個名落去嘅。係啊，咁可能但就選唔到，選唔到嘅，因為其實因為啲人知你唔想選嘅。係啊。哦，咁啲人即係知道你都係，即係即係如果你即係個身體有事。係咯，咁啊休息下啦，係咯。因為因為其實醫生都叫我盡量少 少做啲工作嘅。哦，咁唔好搞啦，唔好搞啦！你啱啱入咗大學咧，俾心機讀書好啦。不過又唔好完全唔做啊，張瑞係啊，我我唔會完全唔做嘅，但係我要休養一輪咯，因為個因為醫生話我個腦嘅血清功能暫時未恢復到，咁所以我我都係盡盡量喺後後邊做多啲嘢。好啦，我勸你都係，不過要要小心。我勸你都係攞退啦。要小心嘅。真係啊！呢啲呢啲嘢咧，俾心機讀書好過啦，係嘛？咁咁呢個呢個誒 咁梁振英借刀殺人嘅，咪中咗我咯，係嘛？哦，不過咧，你都唔好同啊同阿周岳咩嗰個咩陳岳陳岳鵬啊、曾玉成嗰啲，雖然係你 mentor 咧，都唔好行咁埋啦。我又唔我就咪人哋以為你踢想踢走阿梁振英，捧你嘅恩恩師上去啊！我我自己梗係唔會咁諗啦，即係我自己覺得誒、呃 即係做到最後講緊，我唔會為邊一個服務咯。係啊，珍惜羽毛啊，啱唔啱啊？即係而家都有啲為一個理念服務咯。即係啱啊！我想鼓勵你㗎，因為你都有啲名氣啊，受人尊重嘅小朋友就年青人啦。同埋即啊，係有人有人覺得我同建制派眉來眼去嘅話，咁都真係冇辦法。而家有啲閒言閒語㗎，我提醒你啊，即係你明唔明啊？有閒言閒語就唔好啦。我即係我想保護保障你嘅名聲嘅。誒你明唔明啊咁我我明白嘅，咁 即係我哋知啦，我哋對你梗係好愛錫㗎啦，梗係我都唔想聽到任何閒言閒語啊嘛，啱唔啱啊？即係一切嘅事，即係學文學文俾我呢個位，咁就我度我自己都好大壓力嘅。係啊，咁係啊，咁積積埋埋，咁可能因不為如咁啦，得閒咪嚟我哋呢度做下節目咁咪算咯吓，即係可以嚟揾下揾下揾下黃世澤啦，嚟嚟客串下咯，做下呢個呢個咩啊？我哋嗰個怒漢系列啦。喂，張秀賢啊，即係呢個病咧，呢種病咧，最緊最緊要就唔好收埋自己 吓，呢啲好重要，知唔知啊？ 咁 咁我本身諗住唔公佈嘅，但係而家都冇咁。唔好唔好意思啊，因為唔係唔係，我都有啲蛛絲馬跡睇到㗎啦。不過唔係嘅，阿阿阿張秀賢，我哋唔使驚嘅。有啲人咧就好好忌諱呢啲嘢嘅。係冇所謂其實老實講啊，講出嚟同傷風感冒一樣啫嘛。病嚟嘅啫嘛，咁係人都有病噶啦。不過就難搞啲。有人話呢個咁嘅啊，自身有狂草症㗎，係咩？唔係話你咩？自己話我啫咩？我最尾你話我嘛，我引導你話我嘛，喂，真係保 重啊！嗱，如果你中意咧，揾阿黃世澤，得閒咧就走嚟同阿周晴夾啊啊輕鬆下，好唔好啊？ 好嘛，唔好收埋自己。我 O K 嘅。 O K 啊，得啊，揾下揾下黃揾下黃黃世澤啦。你知你始終都係我哋，你始終都係我哋 D 一百，你自己有，我梗係要保障你啦，啱唔啱啊？好嘛。因為呢排太多謠言啦，實在即係。係咯。我我諗我諗就係成成個問題就係、我諗大家要搞清楚就係我我自己我自己一向做事就係我自己為理念，我唔會為任何人或者任何 黨派去服務咯。 O K。咁就係啊，不過下次咧，你再出書咧，你唔好揾阿曾鈺成寫序啦。下次揾你寫序啦，大家。冇所謂，anytime 揾到李柱明啦，係揾余若薇啦，係大把人啦，我哋呢度。O K。好嘛，喂，真係要保重。不過真又又講多句，真係唔好收埋自己呢個病，一定唔係得閒嚟啊！佢話嚟做節目啊，呢個好重要。 anytime 啊，我叫細就揾下佢咯，好冇？好嘛，一於咁。好啊，好啊，多謝你啊，阿張秀賢。因為張秀賢咧，其實我真係佢 face face 嗱，我哋咧就要 take 個 break。 咁但係問題嗰個嗱，點解我哋要揾呢個職業誒？呢建造業議會。建造業議會咧，可唔可以擺張相上？嗱，我哋琴日就講過啦，我哋有個自己友，就呢個叫做入咗中國籍嘅啊荷蘭 friend 啊，荷蘭朋友就叫司馬文。佢就認為你啲人講佔中，喂，其實而家已經有人佔領咗成個香港啦，就係嗰啲違反咗道路使用條例嘅廣告車 喺香港橫行，貨車啊就係嗰架嗰架貨櫃車啦，廣告貨車。咁就周圍去賣廣告，嗱就違反咗交通條例第三十七三七四章第五廿二五廿二條 A。咁咧，但係問題係咧，你啲用公帑嘅啊，呢個職業訓練局咧就竟然幫襯，竟然幫襯啲非法嘅廣告。喂，咁呢樣嘢就唔啱喎，即係攞公帑去支持犯法，即係等於呢個羅志剛 啊攞錢走去租，走去揾人租呢個租呢個咩啊？租租呢個劏房，工廈劏房，同一道理喎。我嗱而家培訓嗰個總監咧，建造業議會總監，我老友嚟㗎。係啊， 以前咧又係 PPRB 公共關係科黃敦儀，幾好㗎呢個。黃敦儀好人嚟㗎，好人嚟㗎。啊，同埋又係啊，同埋係阿方太個女婿，係會誒會。阿方太女婿，方太女婿係啊，有求必應嘅。佢係會出嚟解釋嘢嘅人。啊，咁佢應承咗俾我哋訪問嘅。未揾到佢喎。大家去咗食飯，可能方太煮緊餸俾佢。咁我哋休息一陣咯，唞唞先啦，揾到佢先啦吓。全民提名，全民普選，全民普選，全部不讓， 全部不讓，缺一不可，缺一不可。如果有十一個即係事件已經發生咗，我唔可以容許喺個醫院度咧係有第十二個病人咧係受呢一個損害噶嘛。就話咧誒，我係冇經過一個正規嘅訓練就去同病人做，咁我覺得呢一個係一個非常之離譜、危險同埋誤導嘅講法。 早晚呼應監察社會，仗義執言，開啟真相。風波裏的自由風，主持鄭經翰、吳志森。 阿森哥，我諗你啲書我哋慳翻啊，得二千三百二十一個 like，今日去唔到三千嘅啦個樣，除非你啊可以發力嘅。嗱，我哋電話旁邊啊，唔好嘥時間啦，有呢個建造業議會嘅總監，啊負責培訓同埋發展嘅黃敦義啊，黃 Sir 嘅，黃 Sir 就係我哋啲老友記嚟嘅。你好，黃 Sir。喂，黃敦義啊，你好兩位。哇，我冇見到你都起碼好多年係嘛？六七年都有有冇啊？你幾時退休㗎？ 我啊，我係誒二零，我諗二零零七啦，我都唔記得咗啦。哇！你真係成六七年冇見過你嘅真係啊，別來無恙啊嘛，冇傾過偈啊。係多謝晒，多謝晒。嗱，好多人唔識啊，黃敦義嗰啲咧就好打有限噶啦。黃敦義退休前咧就香港警 務處助理警務處長，就做過 PPRB 嘅總警司，就同我哋媒介關係非常非常之好嘅。係同今天就不可同日而語啊！又非常之開明嘅，啊有求必應嘅，實回應傳媒啊！就黃大仙嚟嘅，咁佢又好大嚿嘅，咁所以黃大仙就受之無愧。喂，問候阿方太話。 好多謝我都好耐冇見阿方太，都成年幾啦，嗰陣時喺 DBC 到而家。喂，講翻啲正經嘢啊，揾你有原因嘅，除咗罪疚之外咧， 嗱，你啊做咗警察㗎，你知其中有條香港道路交通條例第三百七十四章五廿二條 A 咧，就非商業用途嘅廣告車咧，就除咗呢啲啊，就可以向運輸署 申請許可證喺指定指定停誒地點停泊啦。紅十字會嗰啲啦，但係所有商業用途嘅廣告車咧就唔准隨街停嘅，我哋賣廣告嘅。咁最近咧，你知啦，你當年咧警警務處嗰時，你都知當年咧好多年前啊講緊， 即係呢個亦都係令到巴士公司收尾賣廣告原因咧，就有啲廣告車周圍行嗰陣時仲犀利用燈牌嘅。我記得嗰陣時話講緊成廿年前都有啦，個燈牌好大係啊，後邊有一個用嗰啲 flag 咁樣㗎，係啊，收尾政府禁咗啦。咁點知近來死灰復燃，又有翻呢啲廣告車，而家就用貨櫃車。嗱，咁而家揾你啦，唔梗係唔關你事啦。 但係你哋貴公司即係啊建造業議會幫襯咗啲非法組非法活嘅嘅經營賣廣告啊！想問下你， 喂，你哋有冇諗到係犯法㗎？建造業咩流動招募站啊，加入建造業嗰個啊，咁樣嚇。係啊係，嗱我我誒嗱呢呢個嘅咧，當然咧，如果我哋知得到咧，就係誒唔合法嘅咧，我哋係啊，我而家提醒你啊，因為而家我哋就叫人去報差館啊。另另外仲有一樣嘢咧，如果係唔環保嘅咧，我哋都唔會做。係啊，唔環保啊，咁所以咧係咯。係啦，咁啊喺誒，即係我我哋係誒訂呢部車嗰陣時候嘅咧， 嗱咁我哋咧就係誒，因為其實睇到都有好多去誒，即係人用過嘅，咁咧就係疏忽咗，咁樣咧就只係咧就係話咧就係佢要俾一部車嘅咧，一定咧就係要有晒誒所有合法嘅證件咁樣，咁啊拉尾咧就係。誒呢件事發生咗之後嘅咧，咁我哋 check 過嘅咧，就原來咧就係未攞到嘅，咁所以咧唔會俾嘅，係啦，政府唔俾咁啊嘅。 係咯，咁所以我哋即刻就停咗啦。係係啦，咁樣樣係啦，咁所以咧呢呢個咧就係我哋做喂，嗰度唔好俾錢啊！佢呃咗你啊！佢出咗話俾你有證噶嘛，而家唔好俾啊！呢啲係公帑嚟噶，慳就慳啊！ 呢個當然啦，呢個仲要當然啦累你俾人鬧係咪？仲要累你俾人又無端端打話你不好，等我哋都可以聚下舊。我我諗唔緊要嘅，我我諗即係其實最緊要即係都係提醒咗我哋要小心啲啦。係咯，連阿 Sir 都咁呃，呢班友真係啊又眼不識泰山喎。佢又唔知我哋隨時揾到你噶嘛。係冇我我諗我諗即係誒，亦都係嘅。即係揾到之後嘅咧，即係我我哋都知知得到，即係誒做錯 咗，咁咪要即刻認啦其實我哋而家做去改善緊啦。你知我而家嚟咗呢個 D 一百做緊環球視像廣播啊，全世界聽緊你講嘢噶。喂，點解唔出阿黃 Sir 張相嘅你哋？啊，可以出阿黃 Sir 張相噶嘛？喂，阿黃 Sir 不如咁啦，揾到你咧就除咗講呢樣嘢解決咗啦，你哋即刻停咗啦，同埋你都係係講咗俾人呃咗啦，呢個唔緊要啦。喂，講下建造業誒，你份新工啊，你做培訓噶，而家你後生仔踴唔踴躍入行啊？誒嗱，而家係踴躍咗好多，不過未夠。 喂，誒、因為咧建建造業咧就都有一段時間嘅咧，即係誒，即係冇後生仔入嚟啦。咁所以咧，其實而家咧，係因因為辛苦的的的確係 誒，同埋咧就係啲後生仔咧就唔知道到其實建造業嘅咧就係嗰個多勞多得，同埋其實個前途真係唔錯。咁誒、但係咧就個個都覺得咧就係、誒建造業辛苦污糟日曬雨淋啊咁樣，咁所以就少咗後生仔入嚟。咁而家其實咧就個年紀嘅咧，即係誒超過五十歲嘅都好多人。咁所以咧，我哋就誒即係希望咧就係、吸引啲啲後生仔啦，咁啊亦都係想啲爹哋媽咪知得到咧。 即係唔係誒唔唔？如果你話係要喺個社會度做得好，有個穩定嘅收入，其實唔係一定咧，就係話要靠誒，即係嗰個所謂個學歷嗰、個，有一個技術咧，其實都得嘅。一門手藝啊嘛，我哋當年咧係咁講噶啦，冇錯啦，係啦嚇。咁誒而家咧個情況係好咗啦，因為咧我哋大致上咧都有誒、呃七成到嘅咧都係三十五歲以下，比我哋以前嘅咧就係理想好多，但係就我哋覺得未夠， 因為咧你誒即係你始終係一個手藝啊，一一門技術啦，係需要日子去浸嘅。咁喂，講佢講下誒嗰個而家入職啦，譬如冇乜學歷嘅，咁啊入去好似讀一年就已經有人工佢讀六個月係嘛？啊，其實就嗱，我哋有一年嘅課程，亦都係有誒四個月或者半年嘅課程。 嗱，咁我所講一年嘅課程先啦，一年嘅課程我哋個目標嘅咧係十誒誒，即係誒十八歲以上啊，至到係廿二三歲， 即係誒比較後生啲嘅。係個一年嘅訓練咧，就我哋咧除咗教曉佢一個一門嘅技術之外咧，就同埋佢教佢第日點樣去做判頭嘅。咁呢一批話有機會創業喎。有㗎，其實咧我哋出咗嚟咧，大概四五年度咧，自己做咗誒誒生做咗判頭做咗老闆嘅大有人在。係嘛？ 咁咧就所以咧，我哋希望咧就係、佢由誒即係後生啲攞咗個經驗誒、呃去，然後自己去創業。嗱，如果唔做老闆，一年之後出嚟有幾錢人工？ 嗱，如果佢唔做老闆嘅咧，一年出嚟嘅咧，我諗每個月嘅咧，我諗係萬七至到二萬咧，就誒會會隨時揾到呢個嘅。工種啊，即係紮鐵誒釘板啊嗱啊。誒嗱紮鐵揾多啲添啊！一定揾多啲噶啦嚇。咁但係咧，而家咧就係誒油漆啊、泥水啊，都係欠誒誒欠人嘅。咁啊，燒焊啊嗰啲亦都係欠好多嘅人，因為嗰個基建啊實在多。咁同埋咧就係誒有好多誒嗰個建造業嘅工人而家都 六十歲或者超過六十歲。喂，搭喺未落棚都係㗎嘛？誒搭棚咧就係、當然係缺人啦，亦都係搭棚咧就係、係我我覺得咧係應該係一個藝術嚟嘅。係啊，我成日想將搭棚呢樣嘢輸出啊。係啊，好正。我覺得呢樣嘢係啊真係應該 preserve 嘅，即係要保留嘅。喂，多謝你啊！冇錯不過咧，你真係老友遍天下。嗱，我哋有個老友咧就打電話嚟，就係鄭家富啊。 係佢咧就話叫係係你代代佢問候凌專翁。佢話因為凌專翁咧，阿黃志強咧係佢持幼嘅英文老師啊。啊，係我一定一定， 佢佢係誒下個月就九十歲啦。哎呀，呢咁所以個呢個咁係啊嘅鄭家富就應該真係喂個恩師嚟嘅。今日黃今日呢個鄭家富啲英文叻叻先啊，全靠你老豆㗎咋。咁佢應該真係賀下啦。多謝晒君。喂，你叫佢通知阿富哥好喎，等阿富哥賀下你你爹哋啊。好好好好好好。喂，多謝你啊聯絡！OK，但係繼續多謝晒多謝晒喂打翻電話俾我啊，大佬。 OK，聚下啦。一定 OK，好， 多謝你，拜拜拜拜。黃敦義建造業議會嘅總監啊，負責呢個培訓嘅嚇。唔係當年真係要講唔係啊，因為咧黃敦義咧，其實當年咧佢係將嗰個所謂 break 咗 ice，嗯，即係將嗰個即係將冰山打開。警察當年警察咧係好封閉嘅喺佢之前，係，但係佢做咗呢個警察公共關係科嘅總警司之後咧，好踴躍出嚟發言啊！佢真係嗰陣時最黑人憎嘅電台節目叫做《風波女茶啊杯》，都肯講， 都打嚟，都肯講。你講乜我同你講乜，係啊大班係啊，嗱都肯講佢好開明係嘅，同埋佢唔係強詞奪理嗰啲人，係嚇係嘛？即係可以好温文爾雅地去回應你。但係佢人就好大隻係㗎，哇六尺幾高，二百幾磅，好犀利㗎啊好巴閉一巨人嚟嘅。啊！所以當年咧，阿曾蔭培退休嗰時咧，佢係嗰個退休嘅 parade 嘅指揮官，嗯，威猛啊嘛，威猛啊，夠高大，夠高大，啊即係如果沈啊、 薄熙來可以揾到佢我就㗎，問你啦，其實可以揾到佢我喎，真係問你啦，咁點解唔揾佢你去？數啊嗱，啊，黃敦義你數到啦，馬維祿你數到啦，警察公關科，你繼續數今天，今天啊，禿鷹嘅警察公關科總警司係邊個？啊？數真係唔知啊。我上個禮拜先同佢食飯啊，但係佢成日都唔出嚟嘅。係啊，唉，個人又 O K 嘅，不過咧就真係而家唔係個老細，唔係出唔係嗰。種啊。喂，當年點解成日出嚟咧？因為有個叫曾蔭培， 佢話要文明警察啊嘛。嗱，你中意又好，唔中意又好。當年咧，佢就要啲警察斯文，啊，就改嗰啲制服，佢亦啊，今天啊完全完全唔同樣完全都係佢搞出嚟嘅。今天啊，淨封閉到不得了。係咯，淨係得個禿鷹出嚟。唉，啊，分別就嗱，冇嘥時間啦，我哋咧就做越洋廣播。而家電話旁邊啊，已經駁通咗阿思華啦。喂，你又戴住嗰個卡通眼鏡喎？啊，小雲眼鏡。試下聲先啦，好唔好聽？ 你講下嘢啊，思華。哦係啊，其實呢副眼鏡咧係學你㗎，因為啊啊大班你副眼鏡好鬼靚咧。我副係細啊嘛，你副大專登買啊嚟。似，梗係唔係啦。我塊面細嘅少少。咁我哋今日咧就講下工黨啦，好唔好啊？好，好，講啦講啲澳洲大選。澳洲大選啊，係啦， 咁點解要講工黨咧？嗱，工黨咧其實咧就好多華人咧，據講就係死忠分子嚟嘅。咁點解咧？咁因呢件事要講翻起二十幾年前啦，當時中國曾經有六四事件，咁大家都誒、呃永遠忘忘記唔到噶啦。咁、當時嘅澳洲總理咧就 Bob Hawke，咁佢有一幅好著名嘅圖畫咧，就係、滴晒眼淚流流眼淚嘅。係咪叫霍咁嗰幅圖畫其實即係。 誒唔係唔係唔係誒博克誒霍克啊，霍克，OK，霍克嚇。 霍華德就係最近嗰個叫 John Howard 嚇。係。咁呢個 Bob Hawke 咧，當時幅圖像一一出嚟咧，全世界都相當之感人嘅。咁、嗯又跟住佢亦都即刻下令咧，係可以係讓據講當時係有四十千啊，佢哋講英文啦，即係四萬學生華人咧就即刻可以留低嘅佢話。咁於是由此咧而產生咗咧就係、相當之多嘅 來自內地嘅中國人咧，就係、當時我諗好多都好開心，就即刻留低。咁直至而家咧喺誒我啱啱睇到嗰個嘅誒、報告咧，就即係嗰個人口調查嘅報告咧，喺二零一一年咧講 Mandarin 即係講誒國語嘅人咧，華語咧我哋話應該係有三十幾萬，而喺二零零六年嘅時候咧得廿幾萬。不過咁呢個所謂華語咧，其實都包括好多東南亞嘅人，但係我相信咧中國大陸係最多。 咁即係話二十幾年嚟咧，人口係即係非常之於工黨嘅係啦，咁霍克所以咧，就算工黨係啦，誒唔係啊，佢哋直情係將佢歸功於嗰個黨啊。嗯係咁所以而家嗰個誒 Kevin 咧就係 Kevin Rudd 就即係叫做誒陸克文咧就係好，我其實好多人都唔係太中意佢，因為佢係識經濟中文實在嘅太差。佢識中文係啦嘅，佢唔單我見過，識中文我我喺咁仲有呢我我喺香港見過佢噶啦，但係呢條友咧就反華嘅。 同埋佢誒講普通話應該比即係幾好啦，相對於世界嘅領導人嚟講，佢個女婿都係香港人嚟㗎。我見過佢咁所以㗎。咧，即係嚇有啲華人咧就唔知點解好好似對呢啲人好有感情咁啊，即係覺得即係佢自己有咁佢講中咯，文係咯。係啦，但係其實咧，佢經濟真係認真之差。 咁當佢哋工黨接手嘅時候咧，佢哋嗰個債務咧嚇就係有五百幾億，但係有儲備四百幾億，咁即係差唔多打個和啦。但係佢而家今時今日嘅債務咧，三級政府加埋有二千六百幾億，而且每一個禮拜嗱全部講澳幣嚇，係以十五億咁樣嘅增長嘅。咁所以咧，其實我哋喺澳洲住都知啦，係人都知道咧。 工黨之所以受歡迎咧，因為佢係非常之福利主義嘅，咁所以福利你知啦，啊大班一我派錢同你人都，鍾意我同你又唔同嘅，因為我喺加拿大都係支持係工黨嘅，所以你咧就係嗰啲小資產階級，我就係工人階級，我都支持工黨嘅。如果我工人階級如果我喺澳洲，我都支持工黨。好社會主義嘅大你把。搞錯咗，我就一唔定係，但係唔係問題啊，啊 而係錢從何來咧？唉唔咁即係緊要嘅，呢個世你係可以界經派濟係假㗎，啲錢係印出嚟經濟係㗎。假喂，你個真㗎，你而家美國爭人幾多錢，你知唔知啊？唉，喂，所以阿思華，唉你呢個咁啊講開你太講開保守啊，不過唔緊要，繼續講。你講真係開工黨我唔係保啦守，嚇，我有一個問題，誒我有一個問題想問嗱你啊，我係同思華，係，我有一個問題想問你。 你就講啊今日有一個報道咧，就話工黨咧呢個競選嘅工程咧，其中一樣嘢係咧，佢有一個宣傳咧，就喺香港嘅大會堂附近呢，就出現咗一個競選嘅廣告。咁啊，其實咧，原來咧工黨喺香港搞競選廣告或者喺海外賣競選廣告咧，二零零七年呢已經開始㗎啦，咁樣。 咁啊喺香港搞競選廣告，仲係即係外國嘅選舉，對我嚟講都係好陌生，好因為新鮮嘅澳洲人要喺香港投票嘅嚇，美國人都喺香港投票好多啊嘅，嚇，即係好重視。因為香港多澳洲人啊，香港有幾萬澳洲人喺度啊。即係非常重視九萬香港每一票。你諗下，嗰九萬票啊，可以左右大局㗎，分分鐘係咪？啊？ 絕對可以啦，同埋咧，我唔知你有冇睇過廣告啊？因為我上網 check 咗，原來真係好醒目嘅喎。醒目喺誒、呃中環大會堂嗰個嘅停車場嗰度咧，係好大個頭。咁、而且我自己認為咧，可能陸克文覺得香港人或者亞洲人或者中國人咧好中意佢啊嚇，咁、所以咧佢就不惜公本咁賣廣告。咁但係其實咧，我都可以講下我對啊誒陸克文嘅睇法啦。好啊。陸克文咧就叫 Kevin Rudd 啊英文，但係咧佢亦都有個花名叫 Kevin Root。 Root 咧就即係粗暴，其實佢係一個非常之粗暴嘅澳洲人嗱個個都粗其實佢暴㗎啦，哎呀，講澳洲人粗暴，我領教過啦，大佬，我睇奧運嗰年走去搭車，哇，嗰啲有嘅，我我未，我啱啱準備坐低啊，點知有有飛咁啊撲埋坐低啊，澳洲佬就係咁㗎啦，大班你小心啊！好多人打電話嚟，我唔怕講啊，話你澳洲佬好㗎鬼粗魯噶，我話俾你，我好鬼驚澳洲佬。你啊真係有歧視啊！你我去種族歧視我我唔澳洲人歧視啊， 我不過覺得佢粗魯啫嘛。喂，大佬，我未見過咁粗魯嘅人嘅。咁點咧？ 誒、我唔係好覺得啊！啊啊，大班你而家喺香港大把人粗魯啦，你有冇搞錯啊？真係冇見好多人唔係啊，未我自己見嗰覺得啲，未見嗰好啲 gentle 洋，我好少見嗰啲洋人咁粗魯噶嘛。係咪啊？大班你壓手壓腳啊？你加拿大我反正你自己人，壓手壓腳，你加拿搞到大人哋。你加拿大人咧，我哋見慣啲加拿大人比較斯文啲啊。好啦，講翻呢個陸克文啦，咁啊點有咁嘅花名嚇咧？咁陸克文咧，其實咧，我哋今晚講啲 juicy 啲嘅嘢啦。佢個花名係咁咧，因為佢從來 咧，佢個樣就好似好温厚咁啦。其實幾幾好養咁，但係咧佢就好粗暴嘅。試過有一次咧，佢就喺飛機度咧就想食一個素嘅餐，即係食素唔食肉。咁但係咧，因為空姐當佢係個軍機嚟嘅，佢當時係有公務嘅。咁但係空姐咧預備唔到，咁於是佢咧就喺度大聲喺度鬧人，鬧到個空姐喊。 咁作為一個政客，佢咁樣梗係非常之粗暴啦。咁同埋最近佢因為要有辯論啦，咁就同另外一個嘅對手嚇 Tony Abbott 咧，就係、要有一個髮型師，有個化妝師同佢吹頭。咁、但係咧，後來個髮型誒、呃化妝師就喺呢個 Facebook 度就話：我今日遇到兩個嘅領袖。啊，一個係即係 誒兩個都有可能係未來嘅總理，但係其中有一個我真係頂佢唔順啦咁。咁、後來就知道佢就係講誒誒即係 Kevin 啦嚇。咁同埋佢即係好多人都覺得佢係一個非常之虛偽嘅，因為佢最近咧其實因為敍利亞有即係誒、呃即係呢、個誒、呃毒氣 chemical 嗰啲誒毒氣嗰啲毒氣啊炸彈啦，化武啊咁所以咧。 係啦，咁佢咧就應承咗誒、呃即係誒、呃有關部門咧就盡快開會。咁但係佢就淨係嘰嘰嘅嘅咁話開會，咁點知原來咧佢就冇去到開會，即係唔係迅速去處理呢件事啦，就走咗去個電視台嗰度參加一個烹飪嗰啲即係表誒、呃烹飪比烹飪嗰啲節目啦。其實唔係問題。 但係因為呢件事實在係相當之緊急同埋緊張，但係佢個人咧就係、即係我自己睇好多資料啦。喂，我哋可佢改政客就相當之走去虛偽巴黎都係咁啦，有乜所謂啫？係。係，咁我知唔係，但佢而家大選啊嘛，而且香港政客咧唔需要選票啊嘛，又大把人俾票佢啊嘛。咁但係呢一啲需要選票嘅人咧，我自己個人係誒、呃我我唔會選佢咯。大班你講得啱，我唔會係選誒誒、呃、工黨工黨咯嚇咁不 過你講得啱。不過我問你啊，兩個人其實吹頭，如果兩個人吹頭啊，而家上去誒 CCTVB，一個掃把頭，一個咧就係誒梁振英，咁你選邊個咧？嗰個吹頭佬，你係咪真係俾我選先？俾你選，真係你係吹頭真係有得選啊嗰個嘛你係吹頭嗰個，你會點做啊我唔係？啊， 哦，咁我咪要，若我係如果我係專業人士，我梗係盡量兩個都要吹得佢靚啦。喂，我唔係因為中意佢或者唔中意佢喎，呢、個唔得嘅喎。我係我啊如果我係一個髮型師，我燒窿佢頭髮啊！你又剪爛佢啲頭髮，我第一咧就幫啊，你都唔鬼專業幫阿蘇把頭剃光佢頭，啊幫阿梁振英鏟咗鏟鏟鏟條電車落喺中間，就係瞓佢趁佢瞓咗啊咁啊大班，我又想問你啦，如果梁振英上到去你個台度接受你訪問，你會唔會殺咗佢或者燒佢或者捅佢兩 刀啊？我你作為一個專我唔係業人士，暴力㗎，唔會暴力拉得人嘅。我一定唔會暴力，但我一定會鬧到佢咧。你燒人哋個頭，你燒人哋個頭仲話唔唔係唔係燒咩？喂，鏟鏟頭髮唔係暴力嘅，大佬啊！鏟條陸鬼喺度有咩問題啊？咁鬼靚仔，係嘛？好睇過而家個衰樣啦，肯定。起碼起碼見係係人見人愛啊，係嘛？有條陸鬼喺中間。 係咁，澳洲嘅工黨都講下啦。其實佢就係第一個喺澳洲成立嘅黨，一九零一年同個聯邦一齊成立，係最古老嘅政黨，亦都係全世界第一個掌握政權嘅一九零四年嘅一個政黨嚟嘅。咁所以呢，佢不嬲都係好受誒、呃有好多嘅忠心嘅人歡迎。據講都係好受華人歡迎。咁所以大家都可以對佢哋嘅政綱係誒即係好啦，咁睇下而家問你啦，同埋唉，即係選舉嘅時候仲有少少時間問你啦，你估計而家民調邊個會贏？ 啊！而家咧，我亦都要講喎，有史以嚟陸克文係喺賠率最高嘅，即係呢只馬咧係有史以嚟最冷，最冷啊到痹。仲要係前一排嗰個 Julia Gillard，即係呢度亦有啲亦叫喬麗德，好似阿 Gillard 咧，Julia 咧。賠率已經佢已經係全澳洲據講係最乞人憎嘅政客咧，賠率都係一比九點六，但係呢個陸克文咧，琴日為止係一比十， 係喂，你又歷史上有噴咪啊？史以嚟。撳撳低啲個咪。一比十啊，真係好係冷歷史喎。上好冷好冷，係歷史上有史以嚟咧最 睇得佢。喂，咁佢工黨啊，陸克文同佢哋嗰啲佢個女人係咁爭，而家邊個爭贏咗？即係陸克文爭贏咗咯。我唔係，而依家陸克文已經係㗎啦，就係因為呢個 Julian 咧不受歡迎，我知啊所以咧佢佢個黨啊迅速換馬。佢本來踢走咗個個靚女，踢走咗佢噶嘛。 後來嘅後尾佢又踢翻走個靚女嚟靚女㗎嘛。㗎，大班唔好成日話靚女啦，唉咁係好我鬼哋我哋核突一行一線啦，係啊，必靚啊必靚，你知唔知呢班人你真係咧？搵到好少少啦呢班人未上台前咧嚟過一次香港，我全部見過晒佢哋，同佢哋食咗一餐飯，所以我識佢哋嘅。邊班人啊？咪呢班工黨呢班人咯嘅。候選人。當時個女呢個靚女講講，當時嗰靚女係跟住阿陸克文嘅，嗰陣時就未選嘅，係即係嗰陣時未曾誒 執政啊，仲係反對黨嗰陣時啊，我已經識佢哋噶啦。 工工黨之所以咁差，其中一個咧就係佢個內鬥實在太過嚴重咧，係犀利人民都相當之唔高興，仲有係非常之冇誠信。咁即係而家你認因為 Julian 咧，你就會贏噶啦，即係你唔捧呢個工黨噶嘛？誒唔係我咯，我哋我我會唔你嘅支持選佢咯係，我唔會選佢咯。得啦，你同我買一定會支，持你同我買十蚊澳幣工黨贏啊！唔該你。咁少，喂有個人用七十萬蚊去買喎，我買十佢話佢希望贏到八十萬。咁我唔想，我唔想鼓勵賭博啊傻嘛，嘅 即系俾十咁得意蚊你赌牙胶，我就赌工党赢，好好唔好啊？好，一森多哥谢你，森哥买唔买啊？唔买啊，够钟啦。好啦，拜拜啦，拜拜听日再倾过。